O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi, quyoshning bir maqomda porlab turishi va kechaning kunduz bilan o'rin almashishi tengsiz bir qudrat sohibi borligini tasdiq etib turadi. Bu beqiyos qudrat sohibi osmonlar va yerning, insonlar va jinlarning Robbisidir. Uning dunyoga o'rnatgan tartibi o'zgarmas bir qonundirki, yaralmishdan tortib to shu kungacha butun borliq unga tobe bo'ysunib kelmoqda. U zot dunyoga yuborgan har bir insonning qaytmog'i uning o'zigadir. Va qilib o'tgan har bir amal uchun javob bermoq ungadir. U zot kimniki hidoyat qilsa, muhaqqaq baxt u saodatdadir. Va kimniki adashtirsa, u aniq zalolatdadir. Butun borliqni egasi bo'lgan Bu buyuk zot Alloh taolodir. Biz unga hamdlar aytamiz va butun umrimizni uning roziligi uchun bag'ishlaymiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatlar bo'lsin. Durud va rahmatlar yog'ilsin. U zot insoniyat olamida eng go'zal odob axloq bilan nom taratgan insondirlar. Mana 1400 yil o'tibdi-ki, mudom insonlar odam zotining u qadar kamolatga yetganini takror ko'rmadi. U zot endi hayotga qaytmasalar-da, Alloh uchun qilgan xizmatlari, ya'ni ummatga bergan ta'lim tarbiyalari hayot bo'lib, mu'minlar orasida yashayveradi. U zot haqiqiy ustozdirlar. U zot bashariyatning eng afzalidirlar. Mu'minlar uchun ota-onalardan ham suyukli bo'lgan bu zot Muhammad salomdirlar. Biz u zotga salovatlar aytamiz va oxiratda u zot bilan birga bo'lishni Robbimizdan so'raymiz. Assalomu alaykum Alloh va rasuliga iymon keltirgan va oxirat hayotidan umid qilgan dindoshlar. Yana bir munavvar juma tongida sizlar bilan iymonlashishga muyassar qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamiz. Bugun yana bir haftalik islomiy mavzular bilan xonadoningiz mehmoni bo'ldik. Alloh taolodan ushbu mavzularni siz u bizga foydali qilishini so'rab, dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum, hijrat va jihod yo'lini tanlagan birodarlar va opa-singillar va dunyoning turli burchagidan turib bizni internet orqali tinglaydigan dindoshlar. Alloh taolo xayrli amallaringizga barokat bersin. va nomayu amolingizni xayrli amallar ila to'ldirsin. Sizlarga dinda sobit qadamlik tilab, jumadan jumagacha dasturimizning 111-sonini boshlaymiz. Bugun hijriy sana bo'yicha 1435-yil 7-Robiy soni, milodiy sana bo'yicha esa 2014-yil 7-fevral. Bugungi dasturimiz ham barchangizning ko'nglingizga manzur keladi degan umiddamiz. va albatta barchangizga xush kayfiyat tilab hadislar ila dasturimizni ochib olamiz. Abu Zar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Ya Rasululloh, qaysi amal afzalroq deb so'radim. U kishi aytdilarki, Allohga iymon keltirish va uning yo'lida jihad qilishdir. Muttafaqun alayh. Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Allohning yo'lida nahorda bir marta jihod uchun chiqishlik yoki kechda bir marta chiqishlik dunyo va undagi narsalardan yaxshiroqdir. Muttafaqun alayh. Alloh yo'lida jihod qilib yurgan mu'min boshqa mu'minlarga qaraganda haybatli va jur'atli bo'ladi. Shu bois ham kofirlar mujohid odamdan qattiq qo'rqishadi va birinchi navbatda mujohidlarni yo'q qilishga harakat qilishadi. Alloh yo'lida jihad qilib yurgan mu'min har doim xotirjam bo'ladi.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 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Cumadan cumagacha dasturimizda o'rin أوليان موزولاردان النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Shayx ustoz Yosir darsliklarining davomi. Ho'k بالاخره musulmoni mana shu musulmoni makavoy. Jihod haqida gapirma. Nima uchun qamalib qolasan? Jihod qilma, qamalib qolasan. Jannatga yo'l olgan navbatdagi shahidlarimiz haqida. bittasi 2 yil oldin kelgan. Yana bittasi ham 2 oyma bo'lgan ekan Kishurga kelganiga. Men faqat o'zim 2 marta ko'rganman va 3 kishi yangi bo'lgan, bir hafta ham bo'lmagan kelgan edi. Bombarddan omon qolgan birodarlarimiz va bunga shohid bo'lgan birodarlarimizdan tinglaymiz. Tonidim, men aytdim, bular yangi kelgan birodarlar So, Ikkinchisini ko'rdim, uni ham tonidim. Boshqa birodar ham bittasi boshqa yerda ekan bir 2-3 metr nari qo'ygan ekan uyg'ur birodarlarimiz dasturlarining davomi u odamni uyidan faqat mening yo'limda jihod qilish xolis moa iymon keltirish va mening payg'ambarlarimni tasdiqlashlar elib chiqadi man u odamni jannatga kirgizishga pokistondagi holatlar qanday pokiston saroyi sarguzashtlariga ancha vaqtdan beri e'tibor bermay qo'ygan edik. Bu orada ko'p suvlar oqib ketdi ko'p ishlar bo'lib o'tdi. Sheyx Anvar Avlaqiy darsliklarining davomi. Mana shu tartiblarni buzilishi sakina va xotirjamlikni o'rniga xavf-xatarni olib keladi. Alloh yo'lidagi mujohidning holati tez-tez o'zgarib turadi. Yana mujohid birodarlarimiz bilan bo'lib o'tgan suhbatlar. Долго уже минут 5 не улетает. Над, над нами летает. Вверх смотрю, никаких таких вот Знаков нету, да, там не мигает ничего так. Пролетает и летает, летает, летает. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlari. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah vahda va salatu vassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Bugun yana mana bu fursatdan foydalanib marhum shahid bo'lgan shayximiz ustoz Yosir da'vatlaridan bir parchasini tarjima qilib ummatga yetkazishga azm qildik. Ustozimizni uxlaganni uyg'otuvchi da'vati shu yerdan boshlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. E jihad xabari makava ولی چې بندي بشي Jihad Makka چې بندي بشي امریکایانو xilofkor Makka مکوه بندي تبلیغات مکوه بندی بشه نشرات مکوه بندی بشه مضمون ملکه بندی بشه و که بالاخره مسلمانی ما نشی چه مسلمانی مکوی jihod haqida gapirma. Nima uchun qamalib qolasan? Jihod qilma, qamalib qolasan. Amerikaliklarga zid ish qilma, qamalib qolasan. Jihodga da'vat qilma, qamalib qolasan. Jihodga da'vat qilib kitob va risolalar yozma, qamalib qolasan. Oxiri borib borib musulmonchilik man qilinsa-chi, bugun xalq shu holatga kelganki, islomga amal qilma deb buyursa, unga ham rozi bo'ladi. Sobiq kommunistlar xalqni zehniga shunday qo'rquv solgandiki, hatto xalq namozni ham bemalol o'qiy olmasdilar. Ihvon shayotin ko'rib qolmasin, biron tuhmat malomatga qolib qolmay deb Agar Ihvon shayotin namoz o'qima desa, namozni ham o'qimay qo'yaverardilar. Bugun ham shu holat qaytib keldi. Qobuldagi masjidlar bo'shab qolgan. Ko'pgina xalq dindorlikdan lof urib, mujohid, talib yoki al-Qoida deb tuhmat qilib, qamab qo'yishlaridan qo'rqib, masjidga ham bemalol kela olmaydi. soqolini ham qirib yoki kamaytirib olgan. Ayollarini ham hijobini olib, behijob qilib, o'zini mu'tadil hayol, ozod hayol shaklidagi musulmon qilib ko'rsatadi. Men buni xato va ishtiboh deb bilaman. Jihad bu qurbonlik yo'lidir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim Allohdan sidqi dildan shahodatni so'rasa, unga Alloh shahidlar darajasini beradi, agarchi o'z ko'rpasida o'lsa ham. Mana bu hadisdan ma'lum bo'ladiki, shahidlikni talab qilish mustahab amaldir, masnun amaldir. Shahidlikni tamanno qilish sunnatdir. Jangga shu shahodatga yetishlik niyati bilan kiriladi. Buning ma'nosi shuki, kim islomiy muborazaga qadam qo'ysa, avvalgi kunidan qurbonlik niyati bilan jangga kiradi. Najot niyati bilan jangga kirmaydi. Biron imtiyoz niyati bilan jangga kirmaydi. Qurbonlik niyati bilan kiradi. Mana shu jangda shahid bo'lsam deb shahidlik darajasiga sazovor bo'lsam deb kiradi. Kim endi jihodga qurbonlik niyati bilan shahodat maydoniga kirsa, u endi qamalib qolishdan qo'rqadimi? Kim shahid bo'lishni xohlasa, u endi qamoqxonadan qo'rqadimi? Qamoqda azoblanishdan qo'rqadimi? Alloh yo'lida mashaqqatlardan o'tish bu yo'lning tabiatidir. Birodarlar, Alloh taolo Yusuf alayhissalomni qissasini uzun qilib u zotni pokladi. Alloh taolo Qur'onda hech qaysi qissani Yusuf alayhissalomning qissasini batafsil qilgandek batafsil qilmagan. Bunda ko'p hikmatlar bor. Shunday hikmatlardan biri Alloh taolo Yusuf alayhissalomni zindondagi holatini qissa qiladi. Yusuf alayhissalomni zindonga tushishi, nima sababdan zindonga tushgani, nima uchun zindonda shuncha vaqt o'tkazgani va qanday qilib zindondan qutilib chiqishi shuncha qissani shu sababdan qiladiki, bir da'vatchiga zindonga tushish va uni zindon tasavvuri zehniga oson bo'lishi uchundir. Alloh taolo shunday chiroylik payg'ambari bo'lmuş Yusuf alayhisalomni yosh umr, yangi yigitlik davrida qop qorong'u zindonga tashladi. Uni husni jamoli qorong'u zindonning taklif mashaqqatlarida o'tkazdi. Mana shundan keyin ham bir musulmon din da'vatchisi o'zining tinchligi va osoyishtaligi evaziga din da'vatini, bo'ynidagi vojibotini almashtiradimi? Qamalib qolmaydi va uni Alloh huzurida Yusuf alayhissalomdan ham qadri qiymatlimi? U zindonga tushib, qiynalib mashaqqat chekmaydimi? Bu da'vat yo'lidir. Bu yo'lda qo'lga tushadi. qamaladi. Zindonga tushsa, qamalsa nima bo'ladi? Agar qamalsa ham Yusuf alayhissalom qilgan ishni qilib qamalayotgani yo'q-ku. Qadim dunyo olamida ayni axloq sanalmish ishni qilmagani uchun Yusuf alayhissalomni qamaldi. Bir ayol kishini shahvoniy lazzatini qondirmagani uchun qamaldi. vazir ayolini, xohishini bajarmay xafa qilgani uchun Yusuf alayhisalom qamaldi. Yusuf alayhisalom Robbisiga duo qilib dedi: Robbisijni ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Robbim zindon menga bu ayollar chaqirayotgan faxsh hayotdan yoqimliroqdir. bu ayollar meni chaqirayotgan faxshoning aysh ishrat hayotidan ko'ra qop qorong'i zindonda bo'lganim yaxshiroqdir. Mana bunday tasavvur bugungi da'vatchilarimizda qayerga ketdi? Bugun musulmonlardan bu tasavvur qayga ketdi? Kobulda amerikaliklar bilan birga restoranlarda qadahlarni to'ldirib, sharob ichib, musiqa taronalarini tinglab kecha o'tkazishadi. ularni qo'qqan narsasi shuki, qamalib qolmaslikdir. Musulmonlardan mana bu tasavvur qayga ketdi? Ya'ni, ey Robbim, Guantanamodagi Kuba zindonida qorong'u kechalarini qafas ichida o'tkazish osonroqdir. Mana bunday fisq fasodga to'lgan kayfi safo hayotdan ko'ra deb fikrlaydigan tasavvur bu qayda qoldi? Ular bu darsni Yusuf alayhissalomni ushbu so'zdan olishsa edi. Menga bir kishi bunday gaplarni gapirma, qamalib qolasan, ehtiyot bo'lgin deb nasihat qildi. Men unga aytdimki, ajib, Yusuf alayhissalomni zinoga chaqirilganda Robbisijnu ahabba ilayya mimma yad'unani ilayh degan edi. Sizlar meni kufrga chaqirasizlarmi? Sizlar meni chaqirayotgan mana bunday hayotdan ko'ra menga zindon yaxshiroqdir. Sizlar mendan shuni xohlayapsizlarmi? Ya'ni sizlarni kufrlaringlarni kufr demasligimni xohlaysizlarmi? Hozirgi hakimlar, hikmat va maslahat da'vatchilari islomni xavf, qo'rqoqlik, zillat va xorlik holatiga maslahat va hikmat liboslarini kiygizishyapti. va mendan Karzayni nizomini islomiy jumhuriyat deyishimni xohlashyapti. Afg'oniston Amerika hukumati qo'l ostidagi mustamira hukumat ekanini aytmaymi? Bizni yurtimiz kofirlar tomonidan bosib olganini aytmaymi? Bu hukumat ziddiga jihod farz ayn ekanini aytmaymi? Amerikaliklar va har bir salibiy lashkar ziddiga qiyom qilish har bir mu'min musulmonga farzdir deb aytmayinmi? Bu hukumatda ishlash noravoligini aytmaymi? Afg'onistonda bizni izzat va iffatimiz oyoq osti bo'layotganini aytmaymi? Islomiy bayroq turishi kerak bo'lgan o'rinda kufri salib bayrog'i turganini aytmaymi? Butun dunyo islomiy nizomni yo'qotishga ittifoq qilganini aytmaymi? Bugun mujohidlarni sobiq boshliqlari kufr parlamentida kofirlar bilan o'tirganini aytmangmi? Bugun bizni ulamolarimiz Banam ibn Bauroq maslakidan yurib ketayotganini va islomni kufr, kufrni esa islom deyotganini va zollu va azzollu fatvolarini berib ummatni gumrohlik va zalolatga yetaklab ketayotganini aytmayinmi? va dinni tahrif qilayotganini va fikrlarini munharif qilayotganlarini aytmaynmi? Mana shuncha baxtsizlik va g'am tashvish meni bir bor bandi bo'lib qolib qolmasligim evazigami? Subhanalloh. 200 marta bandixona va 200 ta kishan bundan osonroqdir. Bir bora islomga zid gapirgandan zindonda tek o'tirganim osonroqdir. Abdullah ibn Huzofa radhiyallohu anhu ni gapi yodga tushadi. U Hiraql bandixonasida asir edi. Uni urishdi, tazyiqlashdi, azoblashdi. Keyin unga aytishdiki, faqat Rasululloh borasida biror nojo'ya gap aytsa, uni qo'yib yuborishlarini va'da berishdi. U javob berdi. 100 bora o'tda yonganim va 100 bora qilichdan o'tkazilishim bundan osonroqdir. Keyin aytishdiki, undan ham osonrog'i, ya'ni men o'rnimda Rasululloh bo'lganda edi, yaxshi edi degin, seni ozod qilib yuboramiz. U javob berib dedi: Meni butun umrim azob uqubatda o'tishini Rasululloh oyog'iga bir zirabcha kirishiga barobar qilmayman-ku. qanday qilib o'z o'rnimda bo'lishini tamanno qilay. Xulosa hamma peshnihodlarini qilishdi. Hech ko'ndirisha olmadi. Oxiri Xiraql unga dedi: "Kelgin, boshimni peshonasidan o'pib qo'y. Seni qo'yib yuboraman." U aytdiki: "Faqat meni emas, menga qo'shib shu yerdagi 400 asirni ham qo'yib yuborasan." Xiraql aytdiki: "Yaxshi, qo'yib yuboraman." Shunda Huzofa radhiyallohu anhu Hiraqilni peshonasidan o'pdi va o'zi bilan birga 400 asrni ozod bo'lishiga sabab bo'ldi. Vaqtiki Madinaga yetib kelishgach, Umar ibn Hattobni xilofat davrlari edi. Ey Amirul Mu'minin, taboh bo'ldim, halok bo'ldim, kufrga tanazzul qildim deb yig'lab bordilar. Umar ibn Hattob nima tanazzul qilding deb so'radi. Men o'zimni va 400 asrni ozod bo'lishi uchun kufrni peshonasini o'pdim. Allohga qasam, men o'zim uchun bu ishni qilmadim. Mana bu 400 asirni ozodligi uchun bu ishni qildim dedi. Hazrat Umar roziyallohu anhu minbarga ko'tarildi va dedi: "Ey musulmonlar, Abdulloh mana shu ishi bilan aniq o'limda turgan 400 ta asirni qutqaribdi. Men uni peshonasidan o'paman va sizlar ham uni peshonasidan o'pinglar." toyinki uni qalbida qanchalik kamsitilish asari qoldirgan bo'lsa, hammasi yo'q bo'lib ketsin. Ana u musulmonlar bunday ehsos qilmasdilar. Kufrga shunchalik gapni aytishni ham tahammul qila olmasdilar. Mana bu kungi xalq islomni da'vo qiladi. Boshiga salla o'rab, soqol qo'yib kufrga tanazzulat qiladi. Sahobalar u musulmonlar bunday ihsos qilmasdilar. Kufrga shunchalik gapni aytishni ham tahammul qila olmasdilar. Mana bu kungi xalq islomni da'vo qiladi. Boshiga salla o'rab, soqol qo'yib, kofir bushga xizmat qilib, kufrga shuncha tanazzul qiladi. Sahobalar hayot qissalari qayda qoldi? Uni eslab, o'zini tuzatib olsalar bo'lmaydimi? Musulmonlar ziddiga urushayotgan kufr safida ko'mak qilib yuradi. Mana shunday hayot kechirgandan ko'ra qamoqxona yaxshiroq emasmi? Mana shunday yashagandan ko'ra qamalib, kishanlanib o'tirgan yaxshi emasmi? Hech bo'lmaganda g'ayrimukallaf bo'ladi-ku. Ey qadrli birodarlar, Shuni sizlardan so'rayman. Hayot nima uchun berilgan? Agar hayot islom yo'lida bo'lmasa, hayot islomni oliy qilish hadafi uchun sarf bo'lmasa, bunday hayotni nima keragi bor? Bunday behadaf yashagandan 100 marta o'lim yaxshiroq emasmi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdi: "La tushrikanna billahi va in huriqta va in uzibta" Allohga shirik keltirma va agarchi azoblansang yoki yoqilsang-da. Bugun bu xalq azoblanish yoki o'tda kuydirilishdan qo'rqib emas, dollarga ishlab qolish uchun Allohga shirik keltirishyapti. Dinni tahrif qilib, Alloh diniga dushmanlik qilishyapti. Men qavmga da'vat qilib aytaman. Bugun ehtisoslik musulmon uchun o'zini uyi, o'z xonadoni qamoqxonaga aylantirilgandir. Sizlar o'zingizlarni o'z uyingizga qamab olgansizlar. Fikr ozodligi, qalam ozodligi, bayon ozodligi, hayot kechirish ozodligi, jihod ozodligi sizlardan olib qo'yilgan va hech qanday islom foydasi uchun xizmat ham qila olmaysizlar. Nima uchun qila olmaysizlar? qamalib qolishdan qo'rqib qila olmaysizlar. Bundan ko'ra qamalib qamoqda yashagan yaxshiroq emasmi? Dushman uni qo'riqlab turish uchun bir necha askarlarni qo'yishga majbur bo'ladi-ku. Yemoq, ichmoq masrafi ham kofirlar bo'ynida bo'lib, o'zi ham g'ayrimukallaf bo'ladi-ku. asli bandixonani qurishdan kofirlarning maqsadi shuki, shu joydan qo'rqib dinga xizmat qilmasinlar. Nima uchun zolimlar olimlarni qamaydi? Dinga xizmat qilmasin deb. Endi agar olimlar qamalishdan qo'rqib da'vatni tashlasa, dinga xizmat qilmasa, kofirlar o'z maqsadiga yetishgani shuda. Bu kofirlarga ko'mak emasmi? Qamoqxonaga ham unda ishlaydigan askarlarga ham hojat qolmaydi-ku. Ke endi shu mashaqqatlarni boshdan o'tkazgin, din yo'lidagi imtihonlarga sabr qilgin, o'z vazifangni bajargin. Agar hamma shu fikrda bo'lib, bu narsani his qilib, islom da'vati va jihodni haqqini ado qilsa, bu hamma odamlarni qaysi qamoqxonaga sig'dira oladi? Bugun ozchilik xalq qamalib qolishi ko'pchilikning beg'ayratlik qilgani natijasidirki, ozchilik qamaladi. Agar mana bu ko'pchilik ham ana u kamchilik xalq izidan yurib, dinga xizmat qilsa, islom haq da'vatiga tursa, unda hamma shahar, qishloqlardagi qamalishga to'g'ri keladi. Bozor va guzar, korxona va ishxonalardagi kishilarni ham qamashga to'g'ri keladi. Masjid va madrasa, xullas hamma xalqni qamashga to'g'ri keladi-ku. Unda qaysi zolim shuncha xalqni qamaydi? Bizning oyoq qo'li kishanlangan qamoqdagi birodarlar. Bu kishanlar minglagan musulmonlarning beg'ayratlik qilganini natijasidirki, ular islom haqqini ado qilmaganligi, islomga tahalluf qilgani natijasidirki, ko'pchilik qamoqqa tushishdan qo'rqqanligi uchun siz bugun qamoqda o'tiribsizlar. Har bir kishi albatta o'limga mahkum qilingandir. Har bir kishi albatta zindonga tushajak. yoki insonlarni zindoniga yoki Robbil alaminni zindoniga kirajak. Robbil alaminni qabr zindoniga kirganda unda nima qilasan? Har bir mu'minni aqidasi borki, hayoti barzah Ya'ni qabr hayot haqdir. Bu hayotdan boshqa o'lgandan keyin yana bir hayot bor. U hayoti barzahdir. Bu hayot to qiyomatgacha bo'ladi. mashhar kunigacha bo'ladi. Bu qabr yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha yoki do'zax chuqurlaridan bir chuqur bo'ladi. Agar bu qabr hayoti jannat bog'chalaridan bir bog'cha bo'lmay, do'zax chuqurlaridan bir chuqurga aylansa, naqadar yomon zindon bo'ladi. Sizlar o'zingiz Allohga bir yuzlaning. Allohning zindonidan ko'proq qo'rqasizlarmi? yoki Bushning Kuba zindonidanmi? Ey zindondan qo'rqadigan xalq, Robbil alaminni zindonini ham biron kun eslaysizlarmi? Mana bu CIA va ISI e josuslik idoralarini xotir qilib qo'rqasizlar. Robbil alaminni kiromil kotibin farishtalari kecha kunduz sizlar bilan mavjuddir va amallarni yozishyapti. va Alloh ustimizda hozir nozirdir. U eshituvchi, ko'ruvchi, shohid bo'lgan zotdir. U bizni yaratgan va yerda hayot bergan zotdir. U ertaga ro'z qiyomat qilgan amallarimiz haqida so'raydi ham. Allohga nima raport tayyorlab, nima ishlarni yozib qo'yayotganini yagon bora eslab fikr yuritasizlarmi? yoki yo'q. Bugun beihsos kimsalarning zulmga to'lgan zindonlaridan va undagi zolimlarni tayog'u qamchilaridan qo'rqasizlar. Allohga sussiz itoat qiluvchi, ularda shafqat qilish sifati bo'lmagan azob beruvchi qo'l farishtalarni ham eslaysizlarmi yoki yo'q? Ularni azob berish qanday qattiq ekanini sizlarda tasavvuri bormi o'zi? La yasunalloh ma amarahum azob, aga ham tasavvurda da aqidada kana, ada jmund bitir oxira purim Ushbu joyda shayxni da'vatini to'xtatamiz. Aslida ustoz Yosir da'vatlarini asosan Afg'oniston va Pokiston xalqiga qilgan bo'lsa-da, lekin butun dunyo musulmonlari bu da'vatga ehtiyoji bor deb o'ylayman. Va Alloh taolo haqqa hidoyat qilgan haqiqat izlovchilar bu da'vatdan o'z hissalarini oladi inshaalloh. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي Sening qo'ygan har qadaming ibodat. Robbing bilan boshlagansan tijorat. Tiklanguncha shu islomiy xilofat. Kofirlarga shafqat qilma mujohid. Mushriklarni qiynamoqda bir savol. Soning ozu qudratingga qoldi lol. g'alabang ham yaqin qoldi ehtimol bu dunyoda rohat qilma mujohid senda qancha sahobalar xulqi bor yuragingda zarracha yo'qdir g'ubor mushriklarni qoldirmay qirib yubor istehzoga toqat qilma mujohid yetar endi shirk va fasod to'xtasin ko'rdik qancha mu'minlarning soxtasin mayli ular o'z qadrini toptasin pastkashlarni izzat qilma mujohid Xurosonni aylantirgin Uhudga urg'u berib qalbingdagi zuhudga ko'p kimsalar xizmat qilar Yahudga sen kufrga bo'yin egma mujohid Ey mujohid ulug' yo'lda xizmating ansorlarda turur sening izzating endi faqat jannatdadir lazzating mayli bir kun lazzat qilma mujohid Hizbulloh bu she'rni men Rossiyada yurganimda yozganman. Ha, albatta o'qib ko'rganman. Siz Rossiyada yozgan vaqtingiz internet orqali mana shu targ'ibot bo'limiga kelgan vaqtida ko'rganman. Bu she'rni ehtimol ko'pchilik o'qigandir u. Ba'zi muxlislarimiz bu she'rni hali eshitmagan ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi juma dasturimizga mana shu she'rni chiqarishni lozim deb topdim. Rossiyada yurib ham hijratdan oldin, ya'ni uzoqdan turib mujohidlarning hayotini qanday his qilgansiz? Qanday ilhomlanib bu she'rni yozgansiz? Ana shu mujohidlardan uzoqda yurgan paytimda ham, ana shu Rossiyada yurgan paytimda ham men mujohidlarni filmlarini ko'rardimda Mana shu furqon.com saytidan filmlarni olib ko'rib, ana shundan ta'sirlanib yozganman. Nashidalar eshitganmiz, filmlar ko'rganmiz, juma dasturlarini eshitib, ana shundan xulosa olib yozganmanda mashalloh yaxshi chiqdi alloh rozi bo'lsin sizdan o'tgan juma dasturimizda aytib o'tgan edingiz xayrulla hamidovning she'rlaridan ham o'qib beraman deb keling endi shuning davomidan xayrulla hamidovning she'rlaridan ham bir o'qib bersangiz juda yaxshi marhamat Bugun millatchilik, mahalliychilik balosi dunyoni qamrablar olmish, o'zini Muhammad ahliman degan insonlar qalbida do'stlik yo'qolmish, biri men faloniy mazhabiman der, boshqasin ra'yini butkul sanab yod, Qur'onda bo'lsa ham sening so'zlaring bizga undoq ishni aytmagan ustod, turli jamoatlar, turli firqalar ochiq ko'ra olmaslik porlar zuhurda, aniqki do'st tutib kufr ahlini, musulmon qavmini ayblar kufrda tag'in tinmay o'qir sahobiylarni hazrati Bilolga tasannolar deb aka uka bo'lgan musulmonlarning aybini ertadan to kech axtarib Salmon Forsiyga shogirdimiz debon hayqirganlar holin ko'ring halafda masjidlar begona so'zlashuvlar yo'q namoz o'qimaslar turib bir safda mutaassib qalbi har kun jo'sh urib iymon halovatini tepkilab kular, imomga namozni topshirib turib, uning orqasidan g'iybatlar qilar. Hayhot bu ummatning har kun darsida taxminan shunday rivoyat yangrar. Ali shamollasa Usmon ham kasal, Abu Ubaydaga yig'lagan Umar, ammo hikoyalar qolar o'tmishda, darslar tugab bitgan zamoni g'iybat, eshitdingmi do'stim falon odamni barmoq ko'tarishni demoqda sunnat, ilmi ham yo'q edi o'zi tuzukroq, o'zicha nimani qilmoqda da'vo, undan ko'ra namoz o'qimasaydi qalbi pok bo'lardi ko'ngli musaffo mana shunday gaplar bugungilarda har kimning o'zicha haq kalomi bor falon qori agar shunday demagan demak boshqalarning ahvoli abgor ko'nglim bir seskanib ketdi bu holdan. Ko'rib g'aflat ichrazor qotganlarni, eshitganmidingiz biror millatda aka ukaman deb tosh otganlarni, bu qanday g'arazgo'y ummat bo'ldiki, husnizon qilishdan har dam tonarlar, hatto biror inson din yetkazsa ham unga turli nomni qo'yib otarlar. Shu zayl o'tmoqda kunimiz do'stlar, ixtiloflar ila zavqlanib ko'ngil faxsh amal egasi da'vatsiz qolib, musulmonni g'iybat qilish kasbi til Men bunga sira ham chiday olmasman. Kechmagum hattoki tilning zahridan tanishib qo'yaylik she'rni yozgan men oddiy bir mu'minman islom ahlidan. Mashalloh, juda to'g'ri shoir ekan. Bugungi kunda mu'minlar orasida juda ixtiloflar ko'payib ketgan. Alloh taolo jamiki mu'minlarning oralarini o'zi isloh qilsin. Mana Hizbulloh o'tgan safar juma dasturini uzata olmadik ayrim sabablarga ko'ra. bir juma dasturi qolib ketdi. Uni biz tayyorlashga ham muvaffaq bo'la olmadik. Lekin men ana shu kunlarda nafaqat men, boshqa muxbir birodarlarimiz ham birodarlardan intervyular olib qo'ygandik. Shu bombarddan omon qolgan birodarlarimiz bilan suhbatlashgandik. Um, bunga guvoh bo'lganlar bilan suhbatlashgandik. Keling hozir mana shu suhbatlarni muxlislarimiz e'tiboriga havola etsak. Keling bo'lmasa birgalikda tinglaymiz. کاخ خلقة ربنا خشت تجلاي شهيد دفتري هستي کند تکمیل امزاي شهيد كاخ خلقة ربنا خشت تجلاي شهيد دفتری هستی کند تکمیل امضای شهید باز امشب بر سری پرشو Assalomu alaykum, Ubaydulla aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Alhamdulillah va xayr bo'ling. Qanday kayfiyatlar tushmay, shahidlar topshirib mana. Alhamdulillah bo'ladi, har holati shukr Allohga. ko'p ko'p hamdlar bo'lsin bu shaytlar inshaalloh qonlarini hidlari insonni ruhlarini ko'tarib turadida inshaalloh royalar tushmagan inshaalloh mashaalloh ya'ni shahidlardan xushbo'y hidlar bali balam xushbo'y hidlarni nafaqat men balki hamma mujohidlarki shu marosimi janozasiga bor edi va shahidlarni ko'rgan edi ular xushhol bo'lib ketishdida shu yaxshi hidlarni ko'rib nafaqat men hamma mujohidlardan so'rab olsangiz hammasi shu voqeani saqib beradiki ulardan xushbo'y hid chiqib turardi deb aytadi mashalloh alloh rozi bo'lsin shahodatlarini qabul etsin mana shu shahidlar to'g'risida bizga ma'lumot bera olasizmi? man o'zim shahidlar to'g'risida ko'p katta ma'lumotim yo'q faqat bittasi 2 yil oldin kelgan yana bittasi ham 2 oyma bo'lgan ekan Kishurga kelganiga Men faqat o'zim 2 marta ko'rganman va 3 kishi yangi bo'lgan, bir hafta ham bo'lmagan kelgan edi. Kelishi bilan men ko'rgan edim, lekin uncha e'tibor berib gaplashib suhbatlashmagan edim. Bir ko'rib qolganman 3 kishini shu bir haftama bo'ldi kelganiga. Va biz ham bitta-bitta surati qolib ketdi ulardan. Gaplar gaplarni ham ola olmay qolganmiz. Lekin 2 hmm. kishidan gaplari bor. Bittasi zaxmi bo'lib shahid bo'lgan birodar Abdullatif Muhsin ibn Asadulloh asli otim abdullatif valadi asadulloh boshimda qariya gumbaz ulusvoli hazrat imom soy viloyat kunduz mo xotiri rizoi alloh jalla jaloluhu Bu taraf omadim asl hadafi shahodat ast ikkinchisi pashtun birodarlardan muhammad zohir Bismillahirrohmanirrohim. Ismim rohim muhammad zohir valadi abduraziq viloyati qunduz Qulisoli se boshinday qalamguzar. 3 uchinchisi o'zbek. aziz Rahmon Valadi Fazli Rahmon Taqor viloyatining Chol tumanidan, Chol degan tuman bor. 4-chisi ham Shahid Xol Muhammad Siroji degan kishi, bu kishi ham Pashtun birodarlardan Qunduz viloyatining Imom Sohib tumanidan. Va 5-chisi ham o'zbekdan, afg'on o'zbekdan Muhammadulloh ibn Muhammad Nazar, mustor ismi ham Huzayfa Taqqor viloyatining Bahorak tumanidan bo'ladilar. Va bu oxirgi 3 kishi shu bir haftaning ichiga kelgan kishilardan. Ikkinchisi esa Muhammad Zohir bu ham oldingi jangda bor edi. Oldingi Merali jangida g'azvasida bor edi. Men ko'rgan edim va birinchi kishi Abdullatif Mohsin ko'p faol birodar edi. Albatta bir necha kun oldin Nizomiy ta'limlarimiz ham tugadi ha bir bir necha kishi ta'lim oldi bir ancha birodarlar nima tomonga janubiy tomonga ustoz xolid ta'lim bergan ekan ustoz xolid ham ta'riflab turadi bu kishini abdulatif degan birodarni ta'lim shu butun shu bolalarni ishiga birinchi o'rinda turardi deyaptida Shujoatga, itoatga va shu nimaga azimatga va mahoratlari juda kuchli deb u kishi ham maqtab turardi ustozlarni ham albatta bu kishini shahodati g'amga solgan bo'lsa kerak ozgina Zohiran. Bu kishi Afg'onistonda ko'p janglarda ishtirok etgan, shu jumladan Imom Sahib g'azvalarda ko'p g'azvalarda ishtirok etgan. Chunonchi Ramazon vaqtlarida ko'p janglar ma'lumoti kelardi-da u vaqtdan. Hmm. Ana shu janglarda bu kishi bo'lgan. arbekilar rosa qo'rqadi ekan bu kishidan. O'zi yosh bola, lekin piko uh, bilan jang qiladi ekan janglarda, ko'p katta-katta janglarda ishtirok qilib, tajribasi ham rosa katta edi va uh, Alloh qabul qilsin bu kishilarni shahodatlarini. Amin. Xo'p, demak, 5ta shahid, 2ta e, zahmiya. Bala. Zahmilarni men o'zim ko'rmadim, lekin birodarlar aytdi, yengil hammasi yuraladi, deyapti. Va yana 4 kishi solim qolganda 4 kishi solim qolgan. Shu so'zlarni ham olgan bo'lsangiz kerak, nechtasi shunday ruhan zarba yegan, asabiy, ularni sayohati uchun jo'natdi mas'ullar. va ikkitasi bor shu atroflarda. Keling u holda shu omon qolgan birodarimizdan olingan lavhani tinglaymiz. Bo'ladi mana, taqdim etamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Birodar Jindulla studiyasiga xush keldingiz. Xush bo'ling. O'zingizni Jindulla studiyasiga taniting. Meni otim Mustafa, viloyati Bag'landan bo'laman, Ulusvali Burkadan. Birodar, meni eshitimcha siz birodarlar bilasizga bor ekan shahid bo'lgan birodarlar bombona Saqqan ekan. shuni ozgina qisqa qilib berasizmi? Shu oqshom biz jadbedik. Yit keldida bir bomb tashladi. Iroqroq tushdi. Ha biz beylar bo'ldik. Bedar bo'lgandan so'ng tam bir bomb tashladi. Ulam iraq tushdi. So'ng Asanim uchinchisini urib edi. markazni ichida biz jalb uch nafar e, uch kishi eshikda edi ha to'qqiz kishi ichkarida jalb edik bomurdi undan so'ng besh kishi shahid bo'ldi bir kishi zaxmiy bo'ldi besh kishi solim qoldik yaxshi siz ham shu markazni ichiga edingiz bali men ham shu markazni ichida yotib edim subhanalloh muncha katta bomba tashadi, masjidlar ham albatta markaz ham chapa bo'lib ketdi siz uni ostida qanaqa qana shu urayotgan vaqtini ozgina qisqa berasizmi qanaqa bomba keldi qanaqa yod berdingizmi o'ylamadingiz biz e, men o'zim uxlab yotib edim ha 7 salasi keldi shu yerda 4 keldim opas tag'in yotdim uch kishi yeshga chiqib edi taras tutib yotib edi boshqa hammamiz uxlab yotib edik jitga bomb bomb tashladi men ham shu yerda yotib edim bir bombni sadasi chiqdi sadasi chiqib edi tag'in boshqasini bilmayman shunday og'ir bo'lib qoldi markaz jitni sada jitni ovozi keldi bir bomb shu yerda sada chiqdi bombni shu o'tgandan dastga markazga tegdi markazga tegib edim devorlar shunday chapa bo'lib qoldi chapa bo'lib qoldi meni ustimga tushib ketdi men aytdim alhamdulillah men shahid bo'ldim dedim шәһид болдым дедім көзім жұмылып қалды жұмылып қалғаннан соң мен айттым "Алхамдулла, енді көзіме жәннат көрінді көзіме жәннат көрінді деп жатып бір мәл нәпес алып екен көзімді аштым қап қараңғы болып жатты екен бір андуалымды садасы шыға екен мен айтты андуал мұстафа деді мені көтер деді соң мен айттым мен зор ұрдым менем төркелламадым ха төркелламадым соң асаным андуалыма айттым мен төркелләмәймін айттым андуалымды айттым кәлмеңді оқы لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله оқып жатып соң башқа мардым жиылды ел беді гәпіре бердім мен айттым фауч келді ме соң асаным садамды шығарып едім бірадарлар мұжайилер кепті екен соң мені асаным топырақты астан шығарды axir birodarlarga nima nasihatingiz bor Xo'p, e, ajal to'lmasa hech odamga o'lim kelmaydi inshaalloh katta bomtaylarda alhamdulillah katta bomda ichidan men alhamdulillah amin salomat chiqdim ha birodarlarga nasihatim shul payrani xo'psayin mahkam qilsin ba'zan o'ziga ehtiyot bo'lsin dushmanning muqobiliga har vaqt omada bo'lsin assalomu alaykum va rahmatulloh alaykum assalom assalomu alaykum birodar naqibulloh yaxshimisiz sihatlaringiz yaxshimi yaxshiman alhamdulillah mashaalloh biz endi bir sizni ziyorat qilgani keldik maqsad nima mik hujumidan e, omon qolgan ekansiz shunga o'sha yerda bo'lgan ishlardan bir ozgina birodarlarga aytib bersangiz imkon qadar qanday bo'ldi biz nimaga aytdik o'toqqa aytdik hmm. ba'zan shuni yotib turgan birdan tayyor yo'q turgandik birdan tayyora keldi shuni mobil ketdi tayyora keldi bamga shuni burada bamni o'piril ketdi ustimizga shuncha berdi yana undan keyin doktor kelmadi meni nima berdi nima siz o'sha vaqtda nima qildingiz qanday bo'lib omon qoldingiz chiqib ketdingizmi darrov devor ag'darildi shu ustim ochildi birdan keyin chiqib ketindi vaqtdan devor ag'darildi shunda ustimdan chiqib ketdim ketdim nimaga mashaalloh alloh rozi bo'lsin u yerdagi birodarlar bilan ungacha birga edingizlarmi yo yotganmidingizlar nima bo'lgan edi o'sha bir oltita oltita bir yotoqqa yotgan edik boshqasini masjidga ketgan bittasi boshqasiniki chiqqan edi eshikka eshikka hmm. chiqqan edi alloh rozi bo'lsin endi hozir kayfiyatlar qanday sog'lig'ingiz yaxshimi yaxshi denglar yaxshi deng bir shikast yetmagan yo biror yerga shikast yetganmi nima bo'lgan yo shikast yetgan baravar denglar yaxshi bo'ladi alloh rozi bo'lsin ammor birodar siz ham o'sha o'sha bombard kunlarida o'sha yerlarda bo'lgansiz qanday bir ko'rgan kechirganlaringizdan gapirib bering birodarlarga bismillahi rohmanir rohim avval aka mak keldi uyda uxlab yotibdi hmm. oyatdagi to'rka durun urtidi biz bilmadik hmm. dedi so'ng to'r keldik mak o'ynalib yotdi keyin hmm. tashqariga chiqdik hamsoyamni hazratdan so'radim aytdi nima gaplar dedim aytdi oromliqda muhobira qilibman dedi orom oromliq dedi hmm. e, do'konlarni oldiga keldi bir vaqt hech gap yo'q ekan so'ng madam oilalarini chiqartib boryapti ekan hmm. qaytib bordim uyga so hazrat aytib bolalarni uribdi dedi hmm. o'zimizni birodarlarni dedi mak urgan dedi boraylik dedi so aysa bizga muhobira qildiki mo'tada boringlar dedi shaylar chiqadi ostidan zaxmilarni olib kelasizlar dedi biz bordiq hodisaga o't olib yotdi ekan hmm. darobdi ekan hmm. so'ng ansorlar mana gapirishdi ansorlar aytdiki bolalarni hammasini chiqardik shaylarni olib bordi boshqa bir joyga dedi hmm. zaxmlarni olib ketgan dedi e, sanchesga so'ng biz e, shaylardan so'rashdik hech kim bilmaydi ekan qayerda bir aka birodarlar bir o'radan so'radi mas'udlarni markazi bor sofo hmm. markaz bultur o'zim birodarlarni mas'udlar bergan edi shu qabristoni ham bor u yerga hmm. bordik beshta shahid to'rtta shahid ana shu yerda bor ekan allohu akbar ularni tezda chiqarib oldinglarmi kavlab chiqardinglarmi qanday bo'ldi yo'q ularni shu onsonlar chiqartib olib borib u yerga qo'ygan ekan u yerga qo'ygan ekan birinchi ikkita birodar yangi afg'onistondan kelib edi birodarlardan edi uchtasi kelib edi ikkitasini shaydi bir yerda ekan ochib ko'rdi tonida men o'zim u markazga o'zim olib borib edim ularni tonidim men aytdim bular yangi kelgan birodarlar deb so'ng ikkinchisini ko'rdi uni ham tonida boshqa bolalar tam bittasi boshqa yerda ekan bir ikki uch metr nari qo'ygan ekan uni borib ko'rdi u birodarni ham toriqdagi oti birovni oti siroji edi tam bittasini oti ham huzayfa edi huzayfasi э, э, o'zi payra turgan ekan payra xatam kessasda ekan va buni tashlaganda charaka kallasini ketidan tegan ket tarafdan tegan damiga yiqilgan boshqa yerdan zaxm bo'lgani yo'q faqat kallasini ketidan so'ng tani aytdi tani bir tabo dedi to'rtinchi shaytni ketidan qaradi uni masjid markaz masjid markazi ichiga bordim toriqda deydi o'l shu masjid ichida yotdiku so'ng u birodarni ham ko'rdi to'rtta shay edi so'ng ansorlar bilan gapirdik ansorlar <clears throat> aytdiki erta mumkin dedi urush bo'lsa dedi holat xarob biz aytdik holat xarob bo'lsa biz qaytaymiz sizda yordamni qilingizlar bularni dafn qilayiq qabr hmm. jinoza o'qib shaylarni dafn qilayiq so'ng ular aytdi to'rtta ko'pda biz bo'lmaydi dedi hmm. biz aytdik mayli bittasini sizlar qilingizlar uchtasini biz olib ketamiz so'ng bittasini ularga berdik shu abdurahmon birodarda shahid abdurahmonni o'g'liga tegladik o'shasini toriqni huzayfa mana sirojinni olib keldik mo'targa mo'targa olib kelib hasuxilga olib kelib qo'ydik qaytib keldik musaga qaytib keldik muhobira qildiki tan bir birodar zaxmiy edi g'olam shahid bo'ldi dedi mohsin bordi u birodarni ham ko'rdik mashalloh subhanalloh bularni shu qonni men o'zim bir shu toriqni ko'tardim qo'lim shunday qonib qoldi e, ertan ertangi tomon shu atirni eskiga ichadi akbar birodarlarni oldiga borib edi meni ham meni qo'lim nima is beryapti ularni bitib iska subhanalloh allohu akbar deb takbirat qilishadi bolalar yig'lag'ichadi ba'zilar ba'zilari voqeamiz ko'zimiz bilan bu birodarlarni shayton karomatini ko'rdi ko'p birodarlar mutaassir bo'ldi shu hadisaga va ertani birida ansor mantiqi bilan gapirishi bu birodarlarda shu hassuhilga uchtasini hassuhilga namozini o'qib ular shu yoqqa dafn qildik va bittaki mo'sin daktada zaxm bo'lgandan so'ng shahid bo'ldi uni gapirishi shu sofo markaz hermes shu yoqqa tomon olib borib shu abdurahmon birodar shahidni oldiga shu hmm. haligi meni gapirib shu yoqqa olib borib qo'ydi alloh rozi bo'lsin birodar mana shuncha narsalarni ko'rib guvohi bo'libsiz o'zingiz a endi mana shu qolgan uylarida tinch o'tirgan musulmonlarga qolaversa boshqa birodarlarga bir e, nasihatlaringiz bo'lsa bir o'shalarga bir gap so'zlaringiz bo'lsa marhamat aytishingiz mumkin nasihatim birodarim mana shu e, ana shunda ko'ryapmiz bu hijrat diyorida bunday bizni jihodimiz bunday bo'lmasinki tanho o'zimizni ko'rsak jihodimiz shunday bo'lsinki bu birodarlarga shahid bo'ldi bularni hech vaqt qonini xunini zoya qildirmaydi inshaalloh bularni intiqomini olay bu birodarlardan shunda bir birodar ham tush e, tish ko'rgan ekan bir ikki kun ikki kundan so'ng tishiga yaqinki bu birodarlarki shahid bo'ldi ayni shakl azat usmon degan shahid bo'ldi degan hmm. nima uchun degan ayqinki azat usmon mazlumona shahid bo'ldi bular ham mazlumona shahid bo'ldi degan birodar shunday bu birodarlar inshaalloh biriga bir mingta boya bu fojdi murtadi pokistondan murdor bo'linsa bir mujohidni xunni barobarga mingtasini boya biz murdor qilsak inshaalloh va tavba bularning yo'lini idoma bersak va hamisha birodarlar fitnaga o'zini jiroqlasa amir sahibdan itoat qilsa va <clears throat> taqvoni pesha qilsin o'zlariga mujohidlar chi mujohidi afg'on bo'lsin chi boshqa birodarlar bo'lsin inshaalloh azmini ko'proq qilib ollohni rozi qilishni fikrda bo'lsin boshqani rozi qilish emas hammamiz bu yo'lga chiqib olloh uchun boshqa uchun emas inshaalloh duo qilamizki alloh taolo hammamizga tovfiq amal solih ato qilsin inshaalloh assalomu alaykum sobir aka mana siz ham bor ekansiz bu davramizda assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh man sobir aka markasini urib duv duduv gap bo'lib ketdi sobir aka shahid bo'lib deb e'lon bo'lib ketdida e men shahid bo'lganman e mana tirikman <laughs> e amerikani amerikani uraman deb o'tiribmanu alhamdulillah mashalloh biz o'sha e, mana xabarlarni eshitib e, sobir akam bor edi u yerda deb hamma vahima mana o'zingiz bor ekansiz bir og'iz bir narsa deb qo'ying radio eshituvchilarga mana inshaalloh men tayyor turibman e amerikani urib olay <laughs> alloh rozi bo'lsin aka <laughs> birgalashib tarqatsin alloh rozi bo'lsin endi ubaydulla aka shu qanday so'zlaringiz bor ummatga mana shahid berdik hammamiz. Bala. Alloh taolo shahodatlarimizni birinchi qabul qilsin, ikkinchi shu shahidlarimiz qonlari to'kilyapti, mujohidlar hikoya qilyapti, bulardan qo'shib bu hid chiqadi va e, sayt mas'ullarimiz ham nima qilib turibdi, nashr qilib turibdi, internetga chiqarib ummat endi shularni qissalarni, shu hikoyalarni, shu shahidlarning karomatlarini ko'rib uyg'onsin, uxlab yotmasin, hamma joyga hozir mana nafaqat bizni mintaqada balki hamma butun joyda dunyoni har yerida bo'lsin jihod bir barobar ketyapti suriyada bo'lsin iroqda bo'lsin qancha futuvotlar yaqin kunlarda bo'ldi va shu jumladan pokistonda mana janglar boshlandi alhamdulillah endi bu oldingdan bor edi lekin qiziqqan vaqtida mana shu vaqt hozir ummat shu nimalardan har joyda bo'lsa mahrum qolmasin shu ajrlardan shu savoblardan hech bo'lmasa ham shu mushaylarga bir duo qilib turishsa bu katta bizga biz uchun katta xizmat bo'ladi deb aytaman mashaalloh alloh rozi bo'lsin birodar salomat boshqa bizning gap so'zingiz bo'lsa bormiz inshaalloh mayli inshaalloh yana gaplashamiz assalomu alaykum va rahmatulloh hamma do'stlarga vaalaykum assalom va rahmatulloh کاخ خلقت را بنا خشت تجلای شهید دفتری هستی کند تکمیل وقتی که فهم ما مسلمان در قسمت مرگ و شهادت این فهم باشه فهم عقیده ای باشه فهم ما از مراتب شهادت امی فهم باشه که شهادت یک امتیاز است یک رتبه است پس او لحاظ شهادت به ما مرگ جهاد مصیبت جهاد نیست شهادت به ما هدف از اهداف جهاد است نیستان دهر سر بردارت از دریای خون این خون چو بیمی خیزت از نای شهید نیستانی دهر سر بردارد از دریای خون ناله خونین چو بیمی خیزد از نای شهید کاخ خلقت را بنا خشت تجلای شهید دفتری هستی کند تکمیل امضای شهید آرزو دارم شهادت را که بعد از مرگ من مردمم گوین که شعرت شاد یغمای شهید آرزو دارم شهادت را که بعد از مرگ من مردمم گوین که شعرت شاد یغمای شهید کاخ خلقت را بنا تجلای شهید دفتری هستی کند تکمیل امضای شهید کاخ خلقت را alloh taolo bu shahid birodarlarimizning shahodatlarini qabul etsin va albatta bizni ham shahida a'lolardan qilsin mana aka kuni kecha ham badr sangarida zayd degan birodarimiz shahid bo'ldilar xo'sh u birodarimiz qanday holatda shahid bo'ldilar Birodarimiz Zaydning yonlariga havon o'qib kelib tushgan va o'sha yerda shahid bo'lgan ekanlar. Badr mintaqasida o'sha Sangar tomonlarida. Ha, Alloh taolo qabul aylasin bu birodarimizning shahodatlarini. Va bir birodarimizdan ajragan bo'lsak, yana safimizga ko'plab birodarlarni keltirsin. Keling endi navbatni Uyg'ur birodarlarimizga beramiz. Bismillah. Mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida Qur'on dinning izzati g'oyisi qilmoqdir qur'onni oliy ko'zlaydi shahodat Alloh rizosi mujohid yigitlar islom shirlari qo'lida qur'oni dinning izzati doktor abdulqodir ibn abdulazizning jihad tayyorligi haqida shar'iy asoslar 1 bob ixlos va ajr umid qilish to'g'risidagi aslatma hurmatli radio anlıqçı birodarlar, tövəndə ixlos dərsinin keyingisini davamlaşdırırıq. Bismillahirrahmanirrahim. Kəlgən joyimiz yana aşularning jihod sohasida mavjud bo'lishi, sapda chatoq odamlar bor degan bahona bilan jihodni qilib qilishmi oqday olmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonasida jihod ashularning mavjud bo'lishi bilan birga ilib berilgan. bu to'g'rida texmi tafsili bayon va ibn taymiyaning fatvosi tuanda keladi shuningdek mujohidlar va munofiqlarning ichidan bir odamning jihod sohasida bo'lishi uni durust odam deyishga yetarli emas uning chatoq odam ekanligiga pokit bor vaqtda biz yuqorida ayiblik odamlarning ichidan jihod qiladigan va nafiqa ehson qiladigan bir necha xil odamlarni ko'rib o'tdik agar buni hammasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zamonasida yuz bergan bo'lsa hozirgi ahvol qanday bo'lmoqchi bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan sizlarga bir zamonlar keladigan uningdan keyingi zamon avvalgi zamondan yomonroq bo'ladi toki sizlar Rabbingizga uchrashganga qadar buxoriy rivoyati buningdan maqsad musulmon kishi o'z nafsini yomonligi va niyatining buzilishidan ehtiyot qilsin deganlikdir bir odamning niyati buzilsa yoki biror narsa oralashib qolsa u odam niyatni ruslashga oldirsin va shaytonning o'ziga qarshi jihodini va amalini buzishga yo'l qo'ymasin chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan shubhasizki shayton odam bolalarining qinining oqadigan yerida oqidi buxoriy va muslim rivoyati payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yana mundoq degan keyin ular o'zlarining niyatlari bo'yicha tirildirildi buxoriy va muslim rivoyati anas roziyallohu anhuning tuandagi so'ziga qarasangiz u sizni niyatni ruslashga boshlaydi u mundoq degan ba'zi bir odamlar faqat mol dunyoni ko'zlabla musulmon bo'ladi uzun o'tmaylar islom uningga dunyo va dunyodagi narsalardan so'yimlik bo'lib ketadi muslim rivoyati siz amalingiz va jihodingiz bilan manfaatlanishingiz uchun yaxshi niyatga heris bo'ling chunki shariat jihodning mukofotini jihod qilg'uchining niyatining durust bo'lishiga bog'liq qilib qo'ydi bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan alloh taolo o'zining yo'lida jihodga chiqqan odamga mundoq deb kepillik qildi u odamni uyidan faqat mening yo'limda jihod qilish xolis maa iymon keltirish va mening payg'ambarlarimni tasdiqlashlar elib chiqdi.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 Alloh osmonlardagi va zamindagi narsalarni bilib turadi. Alloh har narsaga qodirdir. U kunda, ya'ni qiyomat kunida har odamning qilgan yaxshi ishlari yomon ishlari o'zining oldida oyam bo'ladi ular yomon ishlarni ko'rmaslikni o'zi bilan yomon ishlarning orasida mashriq bilan mag'ribning orasidek uzun musofa bo'lishni orzu qiladi alloh sizlarni o'zining azobidan qo'rqitadi alloh bandalarga mehribondir Ali İmran surasining 29-30 oyatlari. Ey musulmon qarindosh, siz chin niyatning dushman bilan urush qilganda sabotiq bo'lishga va g'alaba nusrat tushishiga bo'lgan ta'sirini bilib olish uchun tuvandagi oyatni tafakkur qiling alloh taolo mundoq deydi bismillahir rohmanir rohim laqad roziyallohu الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما الله mo'minlardan haqiqatan rozi bo'ldi ey Muhammad alayhisalom o'z vaqtida ular Hudaybiyda daraxt soyasi ostida sana bay'at qildi. Alloh ularning dilidikini, ya'ni rostiq bilan vafoni biladi. Alloh ularga ular bay'at qilayotganda tamkinlik tushirib berdi va ularni yaqin g'aliba, ya'ni Xaybarning fath qilinishi bilan va ular oladigan nurg'un g'animatlar bilan mukofotladi. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. fatih surasining o'n sakkizinchi oyat va o'n to'qqizinchi oyatning bir qismi alloh taoloning olloh ularning dilidagini ya'ni rostlik bilan vafoni biludi degan so'zi mushu bayatga vafo qilishga bo'lgan niyatning rostligini bildi deganlik bo'ladi hudaybiyadagi rizvon bayiti sabr qilishga garchi o'ltirilsimi jani qochmaslikqa qilingan edi niyatning rostligini mukofoti bo'lsa Allah onlara can meydanı da tamkinlik çürüp berdi Bana bu şununla dalalet ki, dalolat qiladiki ular kaçmasını püktü de Allah da Allah onlara şununla yardım berdi Fethul bari 6 jild 118 bat tamkinlikni çürüp berish bilen birgen yana ularni yıkın g'alaba ya'ni Xaybarning fethi kılınışı bilen ve onlar oladigan nurg'un ganimetler bilen mükafatladı. O mükafat aniqdir. Hazır navbatni internetki qarindoshlarning suhbatiga beramiz. kirgim kelar muhojirlik hayotini boshdan kechirgim kelar qulg'a qurolni ilib kofirni o'ltirgim kelar qulidirman yegona shu allohimning shu sabab oldidagi qulchilikni bajo keltirgim kelar ul mujohid birodarlar birga janglarni qilib shu kufrning yengilib qochqonini kirgim kelar sabotliq biz jihatda murtadlarni qilsoq man ularning xalliqiga qoqoqlab kulgim kelar billa bo'lsaq jafodimu xushal qulluqqa jir bo'lib bu miramga qurol isib ko'chida yurgim kelar qo'llarimda tutailib yo optomat rus qilib bu qaddimni chegaralarda turg'im kelar shahid bo'lgan birodarning yollarida birga bo'p qinidan chiqqan behishning purig'ini purg'im kelar yigona alloh yo'lida qinimdan g'usla qilib shu behishning rohitini qong'icha surgim kelar tunji oqqan qinim bilan gunohlarim yo'qsa jannatni o'lmasdan ko'rib ichilib kulgim kelar kishi uchun qo'rqinchliq go'r azobdan qutulsam ne'matini yeb behishning baxit feyzi surgim kelar qiyomatning dahshitidan qutulib toj taqsam shahidlar qatorida jannatga bir kirgim kelar ey ilohim nasib qilg'in bu nishonga yetkili intizorman jamolingga siniba kirgim kelar hozir so'z navbatini shahid birodarimiz hasan mahsumga beramiz Türkistan oğlanları, din İslam yolbasları, cihad için atlanan Allah'ın tulparları, Türkistan oğlanları, din İslam yolbasları, cihad atlanan. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve seyyidinel emin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Mücahit güruhlarını Bular ro'burosig'i kilip durup mujohidlarning oldiga kilip durup yo'qitish intayin kiyin Mujohid guruhlarini yo'qitishning usuli fakat jamoatchilikning ichiga, khususen mujohid guruhlarining ichiga fitna fasod, firqavozlik va Qur'oni Karim hadis Rasulullohdan chetnash, asli aqidasidan chetna turish, har birisini zimingga bog'lash, o'zining tug'ilgan joyiga bog'lash, har birisini o'zining yurtiga bog'lash, til bilan, tug'ilgan joyi bilan, rangi bilan Yahudiylar, Xristianlar sizbagan bugungi kundagi oq qora qizildan iborat xaritalarda bekitilgan chigira doirasi bo'yicha harakat qildirish orqali bugun musulmonlarni fochilab yo'qotishni e'lon qilmoqda. Biz shuning uchun islom jihodi chigara, ni qavm, ni millat, ni hech qanday narsani rang, lug'at, til, hech qanday narsani e'tirof qilmay, besarhad, chigarasiz yurish qiladigan islom jihodini davomlashtirishimiz uchun bizga hammadan muhim narsa tavhid aqidasidan qolsa Qur'oni Karim hadis Rasulullohni amaliy tushunish va amaliy hayotimizga, jamiyatimizga, muhitimizga, avlodimizga, oilamizga, jamoatimizga tatbiq qilish va amaliy tatbiq qilishdan iborat. Shuning uchun bugungi kundagi barliq din dushmanlari islomni yo'qotib tashlash uchun birlashgan ekan, barliq iqtisodini birlashtirgan ekan, borliq kuchlarni, hamma narsasini taqdim qilib islomni musulmonlarni yo'qotish jumladan islomni kuch bilan, quvvat bilan qo'g'daydigan mujohid qarindoshlarimizni yo'qotish uchun birlashgan ekan, biz bugungi kunda ixtilofga vaqtimiz yo'q. Juz'iy masalalarga ham vaqtimiz yo'q. Biz ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi barliq musulmonlar bugungi dunyoda e'tirof qilingan barliq to'rt mazhabga agishib mangan barliq musulmonlar bilan birlikda birliksab tuzib biz bugungi kunda kufrga shirkka o'rtaq qarshi turish birlik sepini qurish payti biz juz'iy ixtilofot bilan vaqtimizni zayo qiladigan fursat emas biz ko'p kechikdik ko'p oxirda qoldik shuning uchun biz aziz qarindoshlarimiz vaqtlarimizni ha vaqtlarimizni suyumlik aziz yoshlik paytlarimizni biz ixtilof bilan juz'iy masalalar ustida bu afzal, bu g'ayri afzal degan masalalarga sarf qilmasdan biz qaysi kuch bilan, qaysi yo'l bilan, qaysi uslub bilan bugungi kundagi yer shariga yamrig'an bugungi kundagi islom bayroqlari lepildigan, islom qonunlari yurgizilgan, islom diyorlarini bulg'ayotgan nejis kuffarlarning qadamlaridan islom jihadini kengaytirish emas, avval islomga daxil bo'lgan ana shu zimindan kufrning qadamini tozalashning yo'llari ustida izlanishimiz kerak. Mana biz bugungi kunda Qur'oni Karimdan qolsa Sahihul Buxoriydan iborat muqaddas dinimizning asosi bo'lgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislari to'plangan mashhur olim Imom Buxoriyning kitobi yozilgan Buxoro zaminlari Ha, Sihav-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerinin toplamları içinden bir toplam hesaplanan Sunani Tirmizi, ha, Tirmizi'ni yazgan İmam-ı Tirmizi'nin yurtları. Bugün günde murtid hakimiyetlerinin kademleri arkalık, necis kapırlarının kademleri arkalık, ayni çağda lehbildigen İslam bayrakları yagi urulup, İslam'ın asaslık tüyrükleri boğan alimlerimiz turmularda hayatlardan ayrılıp, Ana shu da'vat qipbasi oldiga yig'ilib 20 ming 30 ming odam da'vatini anglab turadigan ana shu ustozimiz Qori Abdulvali qatorliq olimlarimizning hayoti yo'qilayotgan bir nechilgan san sanoqsiz mujohid qarindoshlarimiz, och singillarimiz, aka ukullarimiz, bularning iffat nomuslari, obro'ylari to'kilayotgan Әні shunday islomga парлақ islomni яйған, islomning da'vatini dunyoga кәңейткен, Məşhur alim İmam Buxaridək alimlər tuğulğan ana şu zəminlərdə küfrünün bayraqları ləpildəb, küfrünün və şirknin qədəmləri bu pak zəminlərni nicaset bilan bulğğan peytdə biz afzal g'ayri-afzal juz'iy masalalarni talashib, musulmonlarning birligini va ittifoqligini va kuch-quvvatini yuqitishga sabab bo'ladigan har qanday so'z harakatlardan saqlanishimiz bizning ustimizga yuklangan farz hisoblanadi qarindoshlar. Bugungi kunda o'zining e'tiqodiy yuqorida tilg'inag'imizdek e'tiqodiy ixtilof turib kuffarlar birlashgan joyda bizning e'tiqodimiz bir turib, aqidimiz bir turib, dinimiz bir turib, payg'ambarimiz bir turib, ulug' muqaddas kitobimiz bir turib, bir nechta birligimiz turib, Biz yana juz'iy masallarning tufaylidan, juz'iy ixtilofotlarning sababidan yoki amirimizda yoki jamoatdagi uzaki kamchilik xatoliqlarining tufaylidan jamoatning birligini buzish, jamoatning quvvatini parchalab tashlash bu biz uchun eng chong musibat. Ana shu islomni musulmonlarni yo'qotish uchun bizlarga plan va tahdidlarni, suiqasdlarni planlayotgan kufrning asli planiga ul raslash va sharoit yaratib berishdan iborat xolos. Shuning uchun biz Qur'oni Karim hadis Rasulullohning birlikka chaqirgan, inoqlikka chaqirgan, Qur'oni Karim hadis Rasululloh atrofiga zich uyushib, butun musulmonlar qo'lni qo'lga tutib, murini muriga tirab, kech kunduzlab biz kufrini va shirkni islomni yo'qotish uchun birlashgan bugungi kundagi Amerikani bosh qilgan Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti nomi bilan atalgan Bugun gündeki bu kufrdan tashkil topgan bu qo'shinni yer yuzidan tozalash uchun biz ozliq kelimiz birodarlar. Duch kelsa xatariga qilor tavakkul. Rabbiga sig'inib bardur duosi. Mang'idu izdinib Rasul ezidin. Bu jihad karvini uzoq manzili. Sabrdir lozimi har bir safarda. Notlar ko'klaydi tamchi saqini. Hörmətli radio anlıqçı biradərlər, dərsimizi mana bu yerdə tugitib, davamını keyingi cümədə anlatımız. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakat. Notalar köklaydi tamchi saqini. Kel do'stum qitilg'in izzat sepiga. Mustahkam sab bo'lib olg'a yurayli. Bu jihad baqidur taki qiyomat. Yurussun jahonni islomning nuri. Gel dostum gidilgin izzet sepiga Müstehkem sep bulup Allah yüreğini Bu cihat bakidur ta ki kıyamet Yorulsun cahani İslam'ın nuri Mücahit yiğitler İslam şirleri Kolunda Kur'an-ı dinin izzeti Haisi kılmaktır Kur'an diyarı Gözleydur şehadet Allah rızası Mücahitlikte üstten çürreli Onu da Kur'an'ı kullim izzetti Gayesi kılmaktı Kur'an niyali Gözleydi şehadet Allah rızası Gayesi kılmaktır Kur'an niyali Gözleydi şehadet Allah rızası Gözleydi şehadet Allah rızası Gözleydi şehadet Allah rızası Alloh rozi bo'lsin birodarlarimizdan. Hozir esa navbatni ustozimiz Yahyo Hikmatiga beramiz. Demak, yana yahudiylar haqida tinglarkanmizda. Yo'q, bu safar ustoz Yahyo Hikmati boshqa mavzu tayyorlaganlar. Keling bo'lmasa shuni tinglaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Pokiston saroyi sarguzashtlariga ancha vaqtdan beri e'tibor bermay qo'ygan edik. Bu orada ko'p suvlar oqib ketdi ko'p ishlar bo'lib o'tdi. Mahalliy va umum mamlakat saylovlari bo'ldi. Hokimiyat kursiylari qayta taqsimlandi. Saylovda sindliklarning xalq hizbi yutqazdi va ana u muloyim xunuk zardoriylar taxtdan tushdilar. Panjobliklarning Muslimlik Nun shoxasi hizbi yutib chiqib, uning kattasi Navoz Sharif yana hokimiyat tepasiga keldi. Bu arada Londonda boshpana topib turgan ana u general Parvez Musharraf ham o'zicha allaqanday hizb tuzdi. Davrini surib bo'lganiga qaramay, ochko'zligi qo'ymay, yana hukmdor bo'larmikinman degan ilinjda bu ham saylovda qatnashgani Pokistonga keldi. Uni Zardoriylar davrida ham kelsang ushlaymiz, qamaymiz deb turishgandi. Keyin ha mayli saylovda qatnashishga hammaning haqi bor, kelsang kelaver, tegmaymiz degan kafolatni berganlardan keyin u kelgandida. Agar yutib chiqsa-ku, birov uning mushugini ham pish de olmay qolardi. Biroq yutqazsa-chi? Mana bu gal iste'fodagi generalning oshig'i chopmadi-da, saylov o'yinini yutqazib qo'ydi-yu, endi o'zi suvga tushgan mushukday bo'ldi, qoldi. Yanada yomonrog'i, uning eski raqibi bir paytlar uni o'zi taxtdan noqonuniy ag'dargan Navoz Sharif bu gal yana ot ustida bo'lib qolgandi. Bu Navoz ham fursatni boy bermadi-da, Musharrafni Londonga qochib ketmasidan oldin uy qamog'iga solib qo'ya qoldi va unga qarshi jinoiy ishni qo'zg'atib yubordi. Pokistonning bu qozisi tushmagurlarining delayu daftarlari ham mudom tayyor turarkan, tezdan manada ikkita eng og'ir moddalarni Musharrafning qarigan bo'yniga ilib qo'ya qoldilar. Biri, "Nechuk sen podshohliging davrida falon yili mamlakatda noqonuniy favqulodda holat e'lon qilib yuboruvding va ikkinchisi Benazir Buttoni sen o'ldirgansan. Bu ikkala jinoyatga beriladigan jazo yo o'lim hukmi yo abadiy qamoq ekan. Endi buni qarangki, shunaqa og'ir jazo beriladigan sudlanuvchini tergov qamoqxonasida emas u uy qamog'ida saqlanar ekan. yana qazovat majlislariga olib keltirilmas ekan uning o'zi o'z oyoqlari bilan kirib kelaverar ekan. Musharraf ham anoyi emasda qarigan bo'lsa ham hali esini yeb tugatmagan. O'lim hukmi bo'ladigan sudga o'z oyog'i bilan o'ynab kulib borib kelaversa. Shu borishlardan birida hukmni chiqarib qo'yishib, uni tappa olib kirib ketib qolsalarchi? Shuning uchun sudlanuvchi Parvez Musharraf sudga bormaslikka qo'lidan kelgan tixirliklarini qilaverdi. Birida aytdiki, boradigan yo'liga kimlardir mina yotqizibdi. O'shanga qozixonaga bora olmabdi. Keyingi majlisiga bormaganini dediki, endi uyi yoniga mina qo'yibdilar ekan. Qozilar yana kelmasang, kuch bilan keltirib mana bu yerga qamab qo'yamiz deb popsa qilganlardan so'ng ma'lum bo'ldiki, sudlanuvchining o'zi sog'ligi chatoq ekan u o'shanga qazovatda qatnasha olmas emish. Ha deb mina ko'mishyapti deb ham bo'lmaydi-ku axir. Uy qamoqdagi sudlanuvchining oldiga advokatlari gurra-gurra bemalol kirib chiqaveradilar. Bu oqlovchilari musharraf aytgan har qanday joylarga, shaxslarga, kuchlarga uning nomidan aloqa qila olish imkoniga egadirlar. Avvaliga general musharraf Pokiston qo'shini uning yonini oladi degan umidi bor edi. Bu umidida jon ham bor edi-da. Negaki shu choqqacha Pokistonda bir generalni bo'lib ham mamlakat hukmdori bo'lib o'tgan harbiy kishini hech qachon qazovatga tortilmagan ekan. Qo'shin bunga yo'l qo'ymagan, chunki Pokistonda haqiqiy siyosiy kuch qo'shin bo'lib kelgan. Harbiylar mulkiy hukmdorlarni ag'dargan bo'lsalar ag'darganlarki, lekin mulkiylar, ya'ni harbiy maslar jangi rahbarlarni ag'darmagan ham, muhokama ham qila olmaganlar. Shu o'rinda general Parvez Musharrafning ushbu qazovati shu tarzdagi ilk hodisadir. Endi hozirgi hukmdor Navoz Sharif oldingilardan ko'ra ancha pixini yorganroq ko'rinadi. O'zining sobiq qo'mondonini sudga tortilsa, favj nima derkin degan nozik masalani u avval o'z foydasiga hal qilib oldida, ana keyin general Musharrafga qo'li yeta oldi. Buning uchun u oldin favjning kattasi Kayoniyni lavozimidan olib tashladi-da, o'rniga generallar ichidagi o'z odamini qo'yib qo'ydi. Uning ismi ham bir narsa sharif ekan. Bu hindilarga o'xshab soqolini qirib, mo'ylovini qoldiradigan shovvoz ham darrovgina xo'jayin nima desalar, shu qabilida Parvez Musharrafning qazovatiga Pokiston favji aralashmaydi ham, yonini olmaydi ham deb butun lashkar nomidan e'lonini berib qo'ya qoldi. Ana endi asl ma'noda askari yo'q general bo'lib qolgan Musharrafga o'l deydigan odam yo'q. Mana shundan keyin bu qari tulkining go'yoki sog'ligida chatoqliklar chiqib qoldi-yu, o'z sudiga ham qatnasha olmay qoldi. Oxirgi eshitganimiz shu ediki, Musharrafni tezdan davolashga Londonga olib borish zarurati chiqib qolibdi ekan. Londonda yillab boshpana topib turganida davolanmabdimi? Ha bunchalik dardman bo'lsang, saylovga kelishingga balo bormidi? Devorasizda endi. bordi-yu, saylanib qolgan chog'ingda ham sen bunchalik kasalman rahbarning kimga keraging bor edi va hokazo savollar chiqaveradi-da. Endi bunaqa tulkiligidan keyin. Xo'p, endi mana bu saylanib olgan yangi rahbarlarning oxirgi sarguzashtlaridan so'ylaydigan bo'lsak, o'zbek tilidagi ushbu qisqa va lo'nda oq it, qora it, bir it degan mashhur maqol bularga ham rosa tushadi. Pokiston toliblari tahriki birodarlarimiz soddadillik bilan bu ayyor siyosiy o'yinchilarning saylov oldi va'dalariga ishonishib, Navoz Sharif va Xon hizblarining saylov nuqtalarini urmay turgandilar. Xonning va'dasi shu ediki, agar saylansam, Jasusiy tayyoralarning urushini to'xtataman. Navoz Sharif esa Toliblarga qarshi urushni to'xtataman, muzokara qilaman, mamlakatga tinchlik keltiraman degan va'dalarni beruvdi. Mana ikkalasi saylanib ham oldilar. Imronxon shu viloyatga Navoz Sharif butun mamlakatga hokim bo'ldilar. Xo'sh, endi amaldagi ishlari qanday bo'ldi? Josusiy tayyoralar o'sha-o'sha, Qohira esa oldingidan-da ko'proq uchayotgan va viloyatni hamon bombardimon qilmoqda. Mujohidlarga qarshi markaziy hukumatning esa urushi to'xtadi emas, battar avj oldi. Pokiston toliblarining eng katta ikkita rahbarlari Mavlavi Valiyur Rahmon Mahsud qavmining amiri va Hakimulloh butun tahrikning amiri shu yangi hukumat davrida bombalandilar. Alloh shahodatlarini qabul qilsin. Bu orada qo'shni Afg'oniston bilan Amerika va NATO orasida sovuqliklar ko'payib qolganidan foydalanmoqchi bo'lib, Pokistonning hozirgi hukumatı o'z davlatini Qo'shma Shtatlarga yana shirin ko'rsatishga urinib, suykalishni boshlagan. AQSh bilan Afg'onistonning shiriklari shuki, o'tgan melodiy yilning oxirlaridan Amerika yangi strategik shartnomani imzolashni talab qilyapti. Unga ko'ra, AQSh va NATOning 15 mingtacha kuchlari Afg'onistonda 2014-melodiy yildan keyin ham qolmog'i darkor, toki toliblar yana hokimiyatni ololmasinlar. Karzay esa Buni imzolashdan bosh tortib, shu aprel oyida saylanadigan Afg'onistonning yangi prezidenti buni imzolasin deb turib olgan. Ungacha o'zi ham imzolashi mumkin u, lekin buning uchun AQSh ikkita shartni bajarsin deyapti. Biri xorijiy kuchlar afg'onlarning uy joylarini boshqa bombalamasinlar, maskanlariga bostirib kirmasinlar. Ikkinchisi Amerika afg'on taliblarini muzokara kursisiga keltirib o'tqizsin va muzokaralar boshlansin. To shu ikkita shart bajarilmas ekan, mening imzom ham qo'yilmas deb turib olgan. Ikkinchi sovuqchilik shuki, Bagram xamoxonasini Karzay Afg'onistonga to'liq topshirilishini talab qiladi. Amerikaliklar esa bir qismiga hamon xo'jayinlik qilib turishgan. O'sha qismidan saqlanayotgan 88 ta mahbusdan AQSh 51 tasini chiqarib, 37 tasini bular eng ashaddiy toliblar deb chiqarmaydigan bo'lyapti. Karza esa bu bizning mustaqilligimiz masalasi. Kimni qamashu, kimni bo'shatishni Afg'oniston hal qiladi, Amerika emas. deb turib olgan. Yana oxirgi bombardimonlardan Parvon viloyatida Karzay senlar oddiy xalqni bombalading deb ham turib olgan. AQSh va NATO esa biz toliblarni o'ldirdik deydilar. Shu tahlitda egasi va iti o'rtasida ancha-muncha sanimanlarga borib qolingan alhamdulillah. Hatto yangi shartnomani imzolamasang, 2014-melodiy yilning oxirigacha bir dona ham askarimni qoldirmayman. Afg'oniston qiynalib qoladi deb Amerika qo'rqitsa, Karzay tomon ya ketsang ketaver, bu afg'onga emas, Amerikaning, ya'ni sening o'zingga zarar deyishgacha borilgan. Hozirda g'arb tomon Karzayni o'z ommaviy axborot vositalarida va Afg'onistonning ichidagilarida ham rosa qoralashga tushgan. Karzayning prezidentlik idorasi esa Afg'onistondagi ayrim televizion va matbuotiga g'arb bosqinchilari pul berib Karzayga qarshi gapirtirayotganlarini fosh etib turibdi. Afg'oniston saroyidagi bu o'zgarishlarni shuning uchun keltirdikki, ushbu o'zgarishlardan Pokiston saroyi o'ziga naf undirmoqchi bo'lyapti. Hozirgi hukumat xuddi ovini poylab yotgan olamishiqdek bu qulay fursatdan shunday urib qoldiki, tezdan Vashingtonga Navoz Sharifning tashqi ishlar bo'yicha maslahatchisini chopar qilib yubordi. Va u AQShning tashqi ishlar vaziri Jon Kerri bilan juda muhim suhbatlarni o'tkazdi. Yana Pokistonning chopari aytdiki, Amerikadan Pokistonga uning afg'on ishlariga kerakligi yoki terrorizmga qarshi kurashda kerakligi nuqtai nazaridan emas, balki Qo'shma Shtatlarning mintaqadagi doim ittifoqchisi degan nazar bilan qarashini so'raldi. Bu nima degani? Bu shuni anglatadiki, sen Amerika bu Afg'onga suyanma. Ko'ryapsanmi, qanaqa bo'lib chiqyapti bu? Men Pokistondek qulingdan qolmagin sen. Baribir afg'on emas, men Pokiston senga asqotaman degani edi bu. Yana Pokistonning chopari aytdiki, AQSh va NATO Afg'onistondan chiqib ketayotganlarida Pokistonning manfaatlarini rioya etib chiqib ketsalar. Yana afg'on toliblari bilan bo'ladigan muzokaralarni esa aprel oyida Karzayning o'rniga keladigan Afg'onistonning yangi prezidenti bilan yangitdan boshlasak bo'ladi dedi. Xo'sh, bu nima degani? Bu shu deganiki, Karzaydan keyin Pokistonga ham to'g'ri keladigan bir prezidentni o'tkazib qo'ysang, o'shanda siz AQSh bilan afg'on toliblarining o'rtalaringizni mana biz Pokiston o'nglab beramiz. Bularning evaziga Jon Kerri ham Pokiston 21-asrda iqtisod yo'lbarslaridan bo'lib o'sib chiqishi mumkin deb qistirib qo'ydi. Bu esa sen qulim, agar shu afg'on bosh og'rig'ini menga yengillatib bersang, mayli, seni iqtisodiy yordamlari bilan siylayman, xo'jaligingni o'stirib qo'yaman deganidir. Bu uchrashuv Pokiston uchun shu qadar muhim ekanki, so'nggi 3 yilda AQSh Pokiston bilan bunday gaplashib, bag'oyat marhamat ko'rsatibdi ekan. Ma'lumki, zamonamiz Fir'avni o'z poytaxti Washingtonda uncha-muncha prezidentlar bilan ham gaplashmaydi. Bu yerda esa Navoz Sharifning bir chet el maslahatchisi bilan shunchalar muloqot qilibdi. Endi Pokiston taraf ham quruq bormaganda Miralining oxirgi safar vertolyotlardan otilishi bu bozor jangidan keyingisi va yarim kechada Fantom uchar uchqichlaridan Shimoliy Vaziristonga raketalar yog'dirilishi shuning uchun kerak bo'libdi ekan. Xo'jayinning ko'nglini ovlashga bir dasturxon qilib borish kerak-ku axir. O'sha suhbatda Pokiston chopari mana biz 40 ta terroristni o'ldirdik. Ular orasida xorijiylar ham bor deb bekorga og'zini to'ldirib aytib qo'ydi deysizmi? Mana men quling, sening xizmatingda hali ham borman degani edi bu. Bu odamxo'rlar orasida insonlarning, ayol go'daklarning qonlari bir-birlarini ko'ngil ovlash sovg'a salomlari bo'lib qolgan-ku. Pokiston saroyining oxirgi majlisida Navoz Sharif Pokistonning ravnaqi yo'lida ikkita to'siq turibdi. Biri terrorizm, ikkinchisi diniy mutaassiblik. To shu ikkalasi yo'qotilmas ekan, Pokiston rivojlana olmaydi. Biz terrorizmga, ya'ni jihodga va mujohidlarga qarshi deyapdi. mahkam kurashamiz. Shu majlisda hukumat a'zolari yakdillik bilan Pokiston taliblari oxirgi vaqtda mamlakatning har joylarida o'z amaliyotlarini avj oldirdilar. Ularga qarshi Shimoliy Vaziristonda albatta harbiy amaliyot o'tkazishimiz kerak, dedilar. Faqat Navoz Sharif va bir vazir har qalay taliblar bilan muzokara yo'lini tutamiz, debdi. Bu ikkala gapdan birinchisi Mujohidni uramiz, uramiz deilgani Amerika eshitishi uchun. Ikkinchisi har qalay ular bilan gaplashamiz deilgani Pokiston ichkarisidagi muxolifat va xalqi uchun. Chunki oxirgi paytda muxolif siyosiy kuchlar tomonidan Navoz Sharifga nimaga yana urushni ko'paytiryapsan? degan malomatlar otila boshlaganda endi bu g'irrom hukumatdan bittasi ham aytmaydiki, "Hoy, to'xtanglar, asli biz o'zimiz bergan saylov oldi va'dalarimizni buzib, mujohidlarga hujumga o'tganimiz uchun endi toliblar bizning asl nusxamizni ko'rib qolib, bizga ham javob berishni boshladilar" desa. Buning o'rniga yana o'sha o'sha uramiz, yo'qotamiz, qirvoramiz deb o'shqirishlar og'izlaridan tushmay qolgan. Mana bu hozirgi Navoz Sharif hukumatining asl basharasi. O'sha-o'sha eski hammom, eski tos. Bas shunday ekan, Pokiston musulmonlariga ommatan, mintaqamiz musulmon xalqiga xossatan mana bularni aytmoqchimiz. qadimiy bir haqiqat shuki, sen dushmanning uyiga borib urushmasang, dushman sening uyingga kelib urushadi. Agar sizlarga hovli joylaringiz u bozor shaharlaringiz ha deb o'qqa tutilavermasin, vayron etilavermasin desangiz, bu qonxur hukumatlarning o'z markazi Islomobodga yurish qiling. Faqat yurish qilibgina qolmay, o'sha yerda nizomni o'zgartiring, chunki unisi ketib, bunisi kelaverganidan hech narsa o'zgarmayotganini mana yetarlicha ko'rib turibsiz. Toki bu kufr, zulm va fasodga to'la nizom ketkazilmas ekan, bu Parvez Musharraf, Zardori, Navoz shariflar kelib ketaveradilar, ammo yaxshilik kelmaydi. qachon Allohning o'z bandalariga adli ilohiyisi bo'lmiş islom shariatining nizomi Pokistonda o'rnatiladi-yu, ana keyin bu musibatlardan chiqasiz u xolos. Biz mujohidlar bu sharafli yo'lga o'z jonimiz u bor budimizni allaqachonlar tikib bo'lganmiz. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. As-salatu vassalamu ala rasulihi Muhammadin va ala alihi va ashabi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Quyosh bir kun o'char foniy shamchiroq, faqat Alloh qolar oliy muqtadir. Bul makondan o'tar karvon ko'p, biroq ravon g'olib ketar karvon bittadir. Amal hayri bular oxir farog'at, haq rizosi faqat solih ishdadir. Dilda hikmat, tilda bo'lsa balog'at, bilar ul mo'minga narvon bittadir. Adashgan dalillar dardi safoda, qalbiga jabrda, tanga jafoda, kechirgan umriga yo'qdir ifoda, nafsini bog'lagan arqon bittadir. Bashar olmish yaratgandan xitoblar. ul xitoblar amru farmon, itoblar bandalar had buzib yozmish kitoblar, haq kitobi adil furqon bittadir. Kim kelar dunyoga rohat ko'rgani, kim kelar osmon binolar qurgani, vale bilmas yurakning har urgani g'animatdir. Bu bir imkon bittadir. Rasululloh deganlar ummatiga ne yetur ul oxirat qimmatiga, ko'z tutmagil bandasin himmatiga rizq berar ul buyuk Rahmon bittadir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا The fifth constant of jihad, principle of jihad, is victory beshinchi o'zgarmas qoida bu g'alabaning faqat jang maydonidagi harbiy g'alabaga bog'liq emasligi haqida Biz g'alabani odamlar tushunib qolgan lingvistik ma'noga cheklamasligimiz kerak. Islom bu so'zga yangi ma'no bergan. Islom kelgandan so'ng ko'pgina eski so'zlarga yangi ma'nolarni bergan. Misol uchun, islomdan oldin arablar sola ya'ni namoz so'zini duo ma'nosida ishlatishgan. Lekin islom kelganidan so'ng bu so'z hozirda biz tushunadigan ibodat qilish ya'ni kundalik namozni anglatadigan bo'lgan. Siyam, ya'ni roza so'zi aslida bir narsadan chetlanishni anglatgan. Islom kelib esa erta sahardan to kun botgunga qadar yeb ichishdan saqlanishni anglatadigan bo'lgan. Endi g'alaba so'ziga keladigan bo'lsak, Alloh taolo bunga yangi ma'noni bergan. Ko'pgina musulmonlar jang maydonidagi faqatgina jismoniy yutuqni g'alaba deb tushunadilar. Ammo lekin Qur'onni e'tibor berib, diqqat bilan o'rganadigan bo'lsak, shuni ko'ramizki, Alloh bizlarga g'alabani va'da qilmagan. Alloh yo'lida jihad qilayotgan odam g'alabaga erishishi uchun har bir jangda yutuqqa erishishi kerak emas. Oli Imron surasining 140-oyatida shunday إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله agar sizlarga jarohat yetgan bo'lsa u qamga ham xuddi shunday jarohat yetgan va Alloh haqiqiy iymon keltirgan kishilarni bilishi hamda oralaringdan shahidlarni saralab olishi uchun bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Alloh zolim kimsalarni sevmaydi. Oyatda musulmonlar ham mag'lub bo'lishi mumkinligi ko'rsatilmoqda. Agar sizlar yarador bo'lsangiz deyilmoqda. Hozirgi musulmonlarning o'lchovida yarador bo'lishning o'zi mag'lubiyat hisoblanadigan bo'lib qolgan. G'alaba va mag'lubiyat kunlari navbati bilan har kimga beriladi deyilmoqda. Bu oyat aslida Uhud g'azotidan so'ng nozil bo'lgan. Chunki musulmonlar nima uchun g'alaba qozonmaganlarga hayron bo'lganlar. Nima uchun hayron bo'lganlar? Chunki ular Badr g'azotining g'alabasidan so'ng keladigan har qanday jangda mana shunday g'alaba qozonamiz degan fikrga borgan bo'lganlar. Shuning uchun Alloh bizlarga tushuntirmoqchiki, bu ish faqat uning xohishi bilan bo'ladi. Ya'ni bir kun g'alaba qozonasizlar va bir kun mag'lub bo'lasizlar. Allohning bu qonuni o'zgarmasdan davom etadi. Agar biz o'z dunyo qarashimizni kengaytiradigan bo'lsak, Shuni tushunamizki, islomni cho'qqisiga mingan odam, ya'ni jihod ibodatini qilayotgan odam hech qachon mag'lub bo'lmaydi va u har doim g'alabaga erishadi. Lekin har doim ham jismoniy g'alabaga erishavermaydi. Islomda g'alabaning 11 ta ma'nosi va ko'rinishi bor. G'alabaning birinchi ma'nosi 8 to'siqqa qarshi g'alaba. Birinchisi, eng oliy g'alaba bu o'z nafsiga, o'z shaytoni va bu dunyoga yopishib qolishga qarshi bo'lgan g'alaba. Mujohid odam ummatning ko'p qismi mag'lub bo'layotgan narsada g'alabaga erishadi. Ya'ni qurbonlik qilib Alloh yo'lidagi jihodga chiqadi. Alloh aytadi. Tavba surasining 24-oyati. Ayting, agar ota-onalaringiz, bolalaringiz, aka-ukalaringiz, juftlaringiz, qarindosh urug'laringiz va kasb qilib topgan mol dunyolaringiz kasod bo'lib qolishidan qo'rqadigan tijoratlaringiz hamda yaxshi ko'radigan uy-joylaringiz sizlarga Allohdan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirguniga qadar kutib turaveringlar. Zero Alloh bunday itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Bu oyatda musulmon va jihad o'rtasida turgan 8 ta to'siq zikr qilingan. Agar bundan boshqa yana to'siqlar bo'ladigan bo'lsa, ular mana shularning biriga tegishli bo'ladi. Keling, bir boshdan bularni har birini ko'rib chiqamiz. Sizlarning otangiz bugungi kunda ummat o'zining islom oldidagi vazifalarini tushunishda juda zaif. Ular biz Alloh va uning rasulini yaxshi ko'ramiz deb aytishadi. Lekin ular aslida Alloh ulardan nima xohlayotganini va ularga nima buyurilganini bilishmaydi. Alloh yo'lidagi jihod hozirgi kunda farz bo'lgan. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, kamdan kam hollarda ota-onalar o'z farzandlarini jihodga targ'ib qiladilar. Ummat ichida ko'pchilik bo'lib jihodga qarshilik qilayotganlar bu otalar bo'lib qolmoqda. Ota o'z farzandini jihodga chiqishiga hech qachon izin bermaydi. Hatto rahimahulloh shunday aytgan ekan. Agar biz o'z ota-onamizga itoatsizlik qilmaganimizda bizlardan hech kim Alloh yo'lidagi jihodga chiqmagan bo'lardi. Bunday hollarda ota-onaga itoatsizlik qilish bu aslida solih amal hisoblanadi. Chunki sen Allohga itoat qilayotgan bo'lasan. Chunki shariat ichidagi hamma buyruqlarga itoat qilish shart. Qachon ikki narsa bir-biriga zid keladigan bo'lsa, unda Allohning buyruqlari tanlanishi kerak. Shuning uchun kim Allohga itoat qilishlik uchun o'z ota-onasiga itoatsizlik qilsa, bu ota-ona o'rtasidagi muomala Alloh uchun bo'lganligini ko'rsatadi. Ayni mana shu yo'l Allohning rizosiga yetaklaydi. Ikkinchi to'siq farzandlaringiz har ota-onaga o'zining farzandi suyukli va mahbub bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam farzandlar kishini baxil va qo'rqoq qiladi deganlar. Alloh saqlaganlar bundan mustasno, ammo ko'pchilik baxil bo'lib qoladi. Chunki farzandlari bor odam ularni yib ichishini, kiyim-kechagini va o'yinchoqlarni olib berishni o'ylab, pulni infoq qilishga kelganda qattiq bo'lib qoladi. Farzandlar odamni bir ish qilishdan oldin ikkilantiradigan qilib qo'yadi. Bir kishidan nima uchun Alloh yo'lida jihodga chiqmaysan deb so'ralsa, u meni jihodim o'z oilamga xizmat qilishimda deb javob beradi. u odam o'zini Alloh yo'lidagi mujohidman deb ahmoq qilmoqda. Uning oilasi Alloh yo'lidagi jihodni qilishdagi katta to'siqlardan. Afsuslar bo'lsinki, bu kasallik bir vaqtlar Alloh yo'lidagi mujohid bo'lgan va jihod nima ekanligini biladiganlarga ham yuqib qolgan. Ular uylanib, bolachaqa qilib, bu narsalar ularning orqada o'tirishiga bahona bo'lib qolgan. Ayni mana shu fitna ularni jihoddan ushlab turibdi. Shuning uchun uylangan va bolachaqasi vatanida qolgan mujohidlarga ajr va savoblar ko'proq beriladi. Sahobalarga qarang, ularda bunday fitnalardan yetarli bo'lgan. Ularda bir emas, bir necha oilasi bo'lgan. Ularda bir ikki emas, ko'plab farzandlari bo'lgan. va ularda o'z oilalarini hojati uchun molilari juda kam bo'lgan. Shunga qaramasdan ular Alloh yo'lidagi jihod uchun katta qadam tashlab qurbonlik qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dan Madinaga hijrat qilganlarida ayrim musulmonlarni oilalariga bo'lgan muhabbat va ularni boqish fikri ularni farz ayn bo'lgan hijratdan to'sgan. Oradan haftalar o'tdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Oxir oqibat musulmonlar Makkani fath qildilar. Hijrat qilmagan musulmonlar katta imkoniyatlardan mahrum bo'ldilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga g'azotlarda qatnashish bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning da'vatlarida bo'lish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlarda xutbalarini eshitish, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarbiyalarini olish va Madinadagi islomiy jamiyatda yashash va ko'plab boshqa narsalardan mahrum bo'lishgan. Faqat birgina amal hijrat qilmaganliklari uchun mana shuncha narsalardan quruq qoldilar. Ibn Qoyim rahimahulloh aytadi: yaxshi amallar ziyoda bo'ladi va yomon amallar ham ziyoda bo'ladi. Birgina gunoh, ya'ni hijrat qilmaslik boshqa gunohlarning ham ziyoda bo'lishiga sabab bo'ldi. Yaxshi amallarni ziyoda bo'lishiga bir misol keltiramiz. Siz masjidga chiqib, jamoat namozini o'qishni niyat qildingiz. Har bir masjid tomonga tashlagan qadamingizga ajr olasiz. Masjidda birodaringiz bilan qo'l silkitib ko'rishingiz yana bir savob. va gunohlar ham to'kiladi. Masjid namozi, ya'ni tahiyyatul masjid namozini o'qiydi. Bu ham bir ajr. O'qigan sunnat namozi va jamoat bilan o'qigan namozlar uchun savob ajrlar oladi. Hatto va hatto masjiddan uyga qaytayotganda ham har bir qadamiga ajr oladi. Endi yomon amallarni ziyoda bo'lishiga bir misol keltiramiz. Bir kishi aroq ichib mast bo'ladi. keyin zino qiladi. So'ng uni nomusiga tajovuzlik qiladi. U yerdan ketib bir kishini o'ldirishi mumkin. Markabga o'tirib, yo'lda yana bir kishini mast holatda avariya qilib o'ldirishi mumkin. Bularning hammasi birgina ichkilik gunohi ortidan gunohlarni ziyoda bo'lishiga misol edi. Mana endi Makkadan hijrat qilmagan musulmonlarga qaytadigan bo'lsak, ular Makkani fath qilgan musulmonlarni o'zlaridan juda yuqori darajaga erishganlarini ko'rdilar. Madina musulmonlari ancha poklangan, ularda din ilmi ham ko'p edi. Ular Qur'ondan ko'p yod olgan edilar. Makka musulmonlari esa atigi bir necha oyatlarni bilardilar xolos. Madina musulmonlari Badr, Uhud, Xandaq va boshqa g'azotlarda qatnashgan edilar. Bu narsalardan quruq qolgan Makka musulmonlari o'z oilalaridan juda g'azabda edilar shunda Alloh quyidagi oyatlarni nozil qildi tag'obun 14 oyat يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم Ey mu'minlar, albatta juftlaringiz va bolalaringizdan sizlar uchun dushman bo'lganlari ham bordir. Bas ulardan ehtiyot bo'linglar. Senga juda yaqin ko'ringan odamlaring senga eng katta dushman bo'lib chiqishi ham mumkin. Sen jihad qilishing uh, kerak bo'lganda, ular seni orqada o'tirishingga sabab bo'ladilar. Shunda qilib, hijrat qilmagan Makka musulmonlari o'z uylariga qaytib, qo'llariga yog'ochlar olib, o'z xotin va bolalarini qarilaring, senlar nima qildilaring? Senlar sabab men shuncha ajr savobdan quruq qoldim deb urib, do'ppaslab ketdilar. Shunda Alloh oyatni davomini nozil qildi. in tasfahu fa g'afurur rahim. Agar Sizlar ularni af etsanglar, kechirib yuborsanglar va mag'firat qilsanglar, u holda albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. To's to'polonni hech ham foydasi yo'q. O'z xotining va bolalaringni do'pposlab, niman ham o'zgartirarding. Endi kech bo'ldi. Endi faqat ularni kechirib, o'z ishlaringga qaytinglar ma'nosida oyat kelgandi. Mana shu sabab biz o'z oilalarimizdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki ular Allohning buyruqlarini bajarishimizda to'siq bo'lishlari mumkin. Xossatan Alloh yo'lidagi jihodda. 3-to'siq akalaringiz. Ular ham jihodga to'g'anoq bo'lishlari mumkin. akang seni qo'llab quvvatlamasligi va yordam bermasligi mumkin. O'z ortingda qoldirgan omonatlaringa bee'tibor bo'lishi mumkin. 4. Yaqinlaringiz. Bugun biz buni millat, vatan, mamlakat, vatanparvarlik deb aytamiz. Bularning hammasi to'g'anoq hisoblanadi. Odamlar millatni manfaatini farz bo'lgan Alloh yo'lidagi jihoddan ustun qo'yadigan bo'lganlar. Odamlar biz vatanimiz, millatimizni tinchligini saqlashimiz kerak deb aytadilar. Nima uchun? Chunki bunda millatning foydasi ko'zlangan. Bu juda xato gap. Birinchidan, biz Allohning dini bo'lgan islomni foydasini ko'zlashimiz kerak, millatni emas. Millatlar keladi, ketadi, lekin biz Allohning dini uchun ishlashimiz kerak. Ko'pgina birodarlar va islomiy jamoatlar millatni qiyinchiliklardan saqlash maqsadida Alloh yo'lidagi jihodni qilishdan saqlanadilar. Mana shu fikr va amallar jihod va musulmonlar o'rtasida to'siq bo'lmoqda. Misol uchun musulmon mamlakatlardagi musulmonlar jihod qilishmaydi. Kofirlar kelib bizga g'am tashvish orttiradi deb. Bu narsa jihod qilmaslikka sabab bo'la olmaydi. Biz Alloh bizga buyurgan amalni qilishimiz kerak. Uni oqibati nima bo'lishidan qat'i nazar, biz Alloh bizga buyurgan amallarni qilishimiz kerak. Chunki jihodning oqibati Allohning qo'lida. Alloh mujohidlar qo'li bilan ularni yo'q qilishi mumkin. Alloh kofirlarning qalbini islomga ochib qo'yishi mumkin. Oqibat to'g'risida o'ylanmasligimiz kerak. Chunki olamni biz boshqarayotganimiz yo'q. Olamni Alloh boshqaradi. Buni unutmasligimiz kerak. Ko'plab musulmonlar millatchilik yoki vatan shiorlari ostida jang qiladilar. Eh, Bu Alloh yo'lidagi jihad emas. Musulmonlar Qur'on xorlanayotganini eshitib turibdilar va hech qanday chora ko'rmayaptilar. Ular muslimalar tajovuz bo'layotganini biladilar va hech narsa qilmaydilar. Lekin agar prezidentlari yoki podshohlari musulmon mamlakat bilan jang qilinglar desa, ularning hammasi bir saf bo'lib jang qiladilar. Ular aslo islom uchun kurashmayaptilar. 5. Daromad qilgan boyligingiz va kasod bo'lishidan qo'rqadigan tijoratingiz. Bu ikki to'siq bir-biriga bog'liq. Bularga to'plagan boyligingiz, naqd pulingiz va yurib turgan tijoratingiz kiradi. Ayrim odamlar orqada qolib jihod qilmasliklarini sababi ularning yurib turgan do'konlari, restoranlari yoki hatto ishchilar ham sabab bo'lmoqda. Bularning hammasi to'g'anoq hisoblanadi. Birodar va singillarimiz jihod qilmasliklarini sababini jamiyatdagi o'rinlarini, ya'ni injener, doktor, imom yoki o'qituvchi bo'lganlarini ko'rsatadilar. Yaxshi, lekin jihod ayn bo'lgandan keyin bularga qarashlik noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri, biz doktor, imom va o'qituvchilarga muhtojmiz. Lekin hech kim men doktorman, shuning uchun men namoz o'qimayman deb aytmaydi-ku. To'g'rimi? Hech kim unda aytmaydi. Jihod va namoz yoki roza o'rtasida hech qanday farq yo'q. Bularning hammasi ibodat. Ansorlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga u kishini o'z oilalarini himoya qilgandek himoya qilishga bay'at berib, Alloh yo'lida jihad qilganlarida ularning tijorati zaiflasha boshladi. Ular o'zlarining dehqonchilik va chorvachilik ishlariga e'tibor bermay qo'ydilar. Axir bu narsalarga vaqt ajratmasa bo'lmaydi. Shuning uchun sahobalarning foydalari kasod bo'la boshlagan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka ni fath qilganlarida ansorlar alhamdulillah biz Rasulullohga uzoq yordam berdik. Mana uning yurti fath bo'ldi. Endi biz o'z ishlarimizga qaytib dehqonchiligimizni davom ettirsak deyishgandi. Shunda Alloh mana bu oyatni nozil qildi. Baqara surasi 195-oyat. Alloh yo'lidagi jihad uchun mollaringizni sarflanglar va baxillik qilish bilan o'zingizni halokatga tashlamang. Yaxshilik qiling. Albatta Alloh yaxshilik qiluvchilarni sevadi. Ansonlar qilmoqchi bo'lgan ishni Alloh halokat deb atadi. Ular faqatgina dalaga fermalarga borib o'z dehqonchiliklari bilan shug'ullanishni xohlashgandi xolos. Lekin Alloh bu amalni halokat deb atadi. agarcha jihod farzi kifoya bo'lsa ham. Abu Ayyub al-Ansori aytadilar: "Bu oyat biz ansorlar haqida nozil bo'lgan. Alloh o'z rasuliga nusrat berib, islomni oliy qilganidan so'ng biz kel, o'z uylarimizda turib, o'z ishlarimizni yaxshilaylik degan edik. sakkizinchi to'soq. quvontiradigan uylaringiz arab tilida uyni maskan deyiladi maskan so'zi sakina so'zidan olingan chunki uyda bo'lgan odam o'zini tinch xotirjam his qiladi tabiatan biz o'z yashaydigan qarorgohlarimizga bog'langan bo'lamiz xosatan o'z uylarimiz va vatanimiz inson o'z uyida tutgan hayot yo'liga ko'nikkan bo'ladi yeb ichishi yotadigan o'rindig'i kun tartibi va boshqalar. Mana shu tartiblarni buzilishi sakina va xotirjamlikni o'rniga xavf xatarni olib keladi. Alloh yo'lidagi mujohidning holati tez-tez o'zgarib turadi. Ko'p hollarda yeydigan ovqati o'zi ko'nikib qolgan ovqat bo'lmaydi. Uxlaydigan o'rindig'i qulay bo'lmasligi mumkin. Uning uxlaydigan vaqti turlicha bo'lishi mumkin. Bularning hammasi odamni o'z uyini sog'inishiga va uni qaytishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun afg'onlar bilan jihad qilayotgan arab mujohid uchun ularning taomi juda achchiq bo'lishi mumkin. Havo haroratining turli bo'lishi. Misol uchun Abdulloh ibn Umar arab jazirasidan chiqib Armanistonga jihodga borgan. Issiq iqlimdan kelgan odam mana bir necha qarichlik qor ustida jang qilgan. Bu oson emas va aslida qurbonlik hisoblanadi. Shuning uchun bo'lsa kerak, haj ibodati jihod ibodatiga o'xshatilgan bo'lsa kerak. Agarcha haj jihodga teng bo'lmasa ham, hajni o'ziga yarasha xarajati bor. Mujohid kabi uzoq masofa bosishing kerak, soch tirnoq olishing mumkin emas. Bu amallar fitratdan hisoblanadi. Lekin bu amallarni haj ibodati vaqtida qilishga ijozat yo'q. Bundan tashqari haj qilishlik uchun ham mol sarf qilinadi. Agar endi uyinga bo'lgan muhabbat va sog'inch tuyg'ulari seni Alloh yo'lidagi jihoddan qoldirayotgan bo'lsa, unda bu ham to'siq hisoblanadi. Ayrim hollarda mujohid yillar davomida jihodda qolib ketishi mumkin. Buning yechimi faqat sabrdir. Tavba surasining 24-oyatida Alloh shunday davom etadi. Mana shu narsalar sizlarga Allohdan, uning payg'ambaridan va uning yo'lida jihad qilishdan suyukliroq bo'lsa, u holda to Alloh o'z amrini, ya'ni azobini keltirgunicha kutib turaveringlar. Alloh itoatsiz qavmni hidoyat qilmas. Bu oyatdagi Allohning amridan murod uning azobidir. Kimda kim mana shu yuqorida zikr qilingan 8 ta to'siqlarni yengib o'tsa, u katta yutuqqa erishgan bo'ladi. u yana bir g'alabaga erishgan. U fosiqlardan emas. Chunki Alloh jihodga chiqmaganlarni fosiqlar deb zikr qilmoqda. Biz Allohga va uning payg'ambariga va Alloh yo'lidagi jihodga bo'lgan muhabbatimizni faqatgina til uchida emas, balki amaliy ravishda isbotlab g'alabaga erishamiz. Ko'plab islomiy jamoatlar senga Allohga va uning rasuliga bo'lgan muhabbatlarini ko'rsatmoqchi bo'lib, senga nashidalar aytib beradilar. Qur'on o'qib beradilar. Qur'on va sunnatdan gapiradilar va boshqa amallar. Lekin sen haqiqatda Alloh va uning rasuliga bo'lgan muhabbatingni ko'rsatmoqchi bo'lsang, jihodga chiqib mujohid bo'lishing kerak. Shu amalingdan so'ng boshqa gaplarni gapirib o'tirishingga hojat qolmaydi. Chunki muhabbatni amaliy isbotlading. Iymon o'zini amallarda ko'rsatish kerak. Because Allah Azza says, if any of these eight is dearer to you than Allah and His Messenger and Jihad. So if you love any of these eight more than Allah and His Messenger and Jihad fi Sabillah, then you have become a fasiq and you should await the punishment of Allah. So those people who claim, and every Muslim wants. Agar endi bu 8ta to'g'anoqlar sizga Allohdan va uning rasulidan va Alloh yo'lidagi jihoddan suyumlik bo'lsa, unda siz fosiqlardan bo'lasiz. Va Allohning azobini ham kutib turavering. Abdulboqiy aka dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Shu yerda endi yana mujohidlarimizdan olingan suhbatlarga bir qaytamiz. Nima deysiz? Juda yaxshi. Mujohidlar boshdan o'tkazgan narsalarni aytib bersa, rosa maza qilib eshitaman. U holda mana shu suhbatlarni birin-ketin muxlislarimiz e'tiboriga havola etib, dasturni davom ettiramiz. assalomu alaykum shamil Как дела? Kak Как здоровье? <laughs> Валейкум ассалям. Альхамдулля. Все хорошо. Потихоньку, нормально все? Альхамдулля. Вот у меня к тебе есть вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, где ты был во время бомбардировки? Я в это время только вот был, вышел на Пайраха, меня вот разбудил брат. Ага. Вышел, сидел, и тут как-то вот не заметил, пришел самолет, да? Я как бы новый еще, да, не понимаю, миг это или что. Не разбираюсь, у вас звуки какие-то, самолет, Сижу, смотрю, что-то долго уже, минут пять не улетает. Над, над нами летает. Вверх смотрю, никаких таких вот знаков нету, да, там не мигает ничего так. Пролетает и летает, летает, летает. И сижу, сижу. И в одно время так, звук обычно, если летающий был, то тут он немного ускорился там. С ускорения такое. Как ускорился и ударил, ну, в сторону Мирали, да? Угу ударил что-то так, звук со стороны Мирали был. Я дальше сижу, ничего не подозреваю там, до Пайраха дальше идет. Устас проснулся, всех сразу в окопы бросил, тревогу дал. Все в окопы зашли, и у меня спрашивают, что произошло. Я говорю, не знаю, там Хаван или Тупу, Масад, Мирали, там, в сторону Мирали, да, там, стреляли. Он потом услышал, да, это то, что это миг. И всех так, всем сказал потихоньку, там, первый групп, второй групп, третий групп, чтобы все вышли на свои места. У нас каждого все свои места были. И вот мы третий круг были, наш третий круг как раз со стороны Фарука, вот ближе к Фаруку, и этот, к дому Фарука ближе, ближе всего был. Угу. И в этот момент как бы все уже вышли, я последний по РХ сижу, подошел к Устазу, говорю, а мне что делать? Сидеть или выходить? Тоже выходи, говорит. Ну, спокойно так, спальник, все вот это завернул, а, а портала одел, автомат накинул две руки спальник взял, да, пошел. Вышел со двери, сзади устазы идут, где-то в метрах трех от меня. Я в сторону Фарука дома иду. В сторону Фарука дома иду, где-то метров пятьдесят осталось. Угу. И тут глаза так мимолетно какая-то этот, как ракета вот. Видел в глаза то, что ракета летит? И бросился я. И вот взрыв вижу. 30-метровая такая, гуща такая. Дым поднимает, столб дыма 30-метровый осколки, все это летит. Ну, волну ничего не почувствовал. Не стал даже так. Повернулся назад, смотрю, никого нет там. Устазы уже все там в гору уже бегут. Я спрашиваю, Стас, что мне делать? Тоже говорит, иди сюда. Поднялись, потом вниз спускаемся опять по горе. Шел, как бы, сзади мадресе, да, мы идем. Фаруку дом ударил первое. Мы обошли, да, как бы мадресе. И как бы устазлар там уже этот сели, да, как под камни, интишарси Угу. И второй грух уже как бы в сторону легата выдвинулся. Мой третий грух на, моей, на местах сидит. Им тоже как бы надо, надо или дальше уходить, или как-то вытащить оттуда надо. И Устазу спрашиваю, мне что тоже делать? Куда-то идти надо ведь. И как бы этот, он говорит, иди забери их тоже. Сказал, я вот иду и опять тоже этот фарок через Фаруку дом опять иду. Угу. И тут опять две, короче, он бросил. В этот момент опять себя бросил. Там чип уже побольше массофа был Расстояние большое чипов был. Метров 80-70 был, может, тоже. Угу. Тоже две бросил. После этого же там на помощь пошли братья. Два брата прошло на помощь. Я к, свой грух, к своему груху пошел, к своей группе. Их тоже спустил вниз. Тоже на помощь они пошли. Mm. Я тоже мадресы спальники оставил и тоже к Фаруку дому направился. Прихожу уже к Фаруку дому. Там уже Фа Фарука уже вытащили. Вот его жена с ребенком как бы еще под камнями лежат, да, под стеной. Mm. Стена обрушилась. Ну там я до этого, за дня три до этого приходил, там как бы это школа была большая, такие там много чего зданий было. Сейчас уже прихожу, там такой пустырь там стоит. Три бомбы уже как бы все это, все разгладили. Вы, ну, вытащили, потихоньку так все разгребли. Уже признаков жизни не было. Ни у жены, ни у ребенка. ребенка тоже два года было. И как ты себя чувствовал во время бомбарда? Я не, не ну, боялся, нет? Ее было. Не боялся особо так. Со всякой случается, да? Но боится, боится каждый. Не до такой степени боялся, чтобы там только чисто на одном месте стоять. Тоже не находили. Аллах Акбар. И какие слова у тебя есть, братья мусульманам? Как говорится, то, что произойдет, уже все, то, что происходит с нами, это уже все записано уже. Так дир, предопределено все уже Всевышним Аллахом, что вот брат сам живой остался, а жена с ребенком шахидами стали. Если все шахидом... предопределено, mm. все уже как бы, все предопределено, как бы, нужно только причины делать, да, от нас mm. причина особо. Не надо бояться. Да. Если шахидом станем, это наша мечта, да? Иншалла. Джазакаллах хайрам, шамид. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум, модель брадер, я шумсис. Алхамдулла, валейкум ассалам, рахматулла. Канди, чарчамастан, хазматлар, гетти аптам? Алхамдулла, яше, Аллах қодир қилганча секин секин бўляпти машалло қандай захмиларди даволаб аллоҳни изни билан alhamdulillah alloh taoloni bu ham bir fazli ekanda alloh taoloni bir sinovi bu ham hozir mana zahmiylar qolmadimi zahmiylar bor bitta birodar bor qolganlariga alloh taolo yengil qildi ularga javob berildi yaxshi mashalloh ya'ni javob berib ular ketishdi nimalariga bale bale hammasi hammasiga javob berildi o'zi ko'p emasdi alloh taolo yengil qilyapti Xo'p, zahmiylardan olib kelishganda qanaqa holat edi zahmiylarda bir baqir chaqir? Yo'q, endi buni aytishga bir anu ojizman. Aytganda bir qanday desam, Alloh taolo shu og'riqni ko'tarib qo'ya ekanda, shu bo'lmasa ahvollari og'irroq bo'lsa ham bildirmay hammasi anoqib zikr aytib, zikr qilib yaxshi yaxshi yengil bo'ldi alhamdulillah. Ichida bittasi bittasi keldi uni ham mashinadan tushirdik endi qo'ldan kelgancha sabab sababni qildik lekin o'sha shahidligi nasib etganga shahid bo'ldi birodar o'shanda ham baqir chaqirish ana bo'lgani yo'q edi lekin ahvoli ancha og'ir edi o'sha zaxmlari ko'p edi demak hozir hammasi ancha yaxshi bo'lib bilmagandek bo'lib ketdi yaxshi yengil hammasi tuzalib alhamdulillah yurishni boshladi inshaalloh qattiq shiddat bilan javob beramiz deb turishibdi inshaalloh alloh taolo qodir qilsin alloh taolo niyatlarini amalga oshirsin alloh taolo sobit qadam qilsin hammamizni amin aytganingiz kelsin mabodo biz ham zahmiy bo'lib qolsak shu yerga sizni yoningizga kelamiz avvalasi endi olloh asrasin endi hech narsa deb aytib bo'lmaydi bu bu yo'lda shu zahmi ham zahmiylik ham bo'lib qolishi mumkin kasal ham bo'lib qolishi mumkin shahid ham bo'lib qolishi mumkin endi niyatimiz shu shahodat inshaalloh avvalasi alloh taoloni kalimasini oliy qilish oldimizda ko'p ishlar maqsadlar turibdi inshaalloh alloh taolo qodir qilgancha amalga oshirishga harakat qilamiz inshaalloh alloh rozi bo'lsin alloh bizga ham shahodat nasib etsin shu nima so'zlar aytasiz mana shu jamoatga qolaversa ummatga so'zim shuki alloh taoloni shu sinoviga sabr qilib inshaalloh sobit sobit turib itoatda bo'lib shiddat bilan kofirlarga javob berishdi javob berishlikni istayman avvalasi o'zimga va boshqa birodarlarga ham inshaalloh kofirlarga kun bermas hattoki halovat bermasdan inshaalloh shiddat bilan javob berishlikni xohlayman inshaalloh mayli Alloh sizni ham ishlaringizga rivoj bersin omad bersin amin amin va aka hammamizga yordam bersin alloh taolo assalomu alaykum rahmatulloh va alaykum assalom va rahmatulloh yerimizdagi ansorlar aytyaptida kecha bittasinigida birga bo'lib qoldikda shomda keyin shunaqa aytyaptiki men deydi o'sha kuni vertolyot bozorda o'rayotganda deydi shuni tomosha qilib turdik deydi boshqalar deydi hammamiz deydi muhobarada eshityapmiz ularni gapini efimdami eshitar ekanda ularni gapini urdu urduchalab gaplashgan keyin aytyapti ekanki vertolyotdagi aytyapti ekanki e qara Mana yerda bittasi turib olib, shunda ochiqda, ochiqda turib olib menga qarab otyapti, deyapti ekanda. U keyin pastdagi boshqa eshitayotgan nimada urduvchalab javob aytayapti ekanki, "Ya sen u senga otayotganda qo'yaver, u sher u. Sen qochayotganlarni ur, qochayotganlarni ur" debdi-da. <laughs> Shunday. Bu rosa ajoyib narsa, inshaalloh. Jahonda nima gap? qisqa satrlarda pokiston janubiy vaziristonning lada mintaqasida harakatimiz mujohidlari olib borgan mina amaliyotida Pokiston murtadlarining harbiy karvonida ketayotgan 90 rusumli mashinasini ichidagi askarlari bilan minaga tushirishdi. Portlashda mashinada bo'lgan barcha murtatlar yo'q qilindi. Shu kuni yana Lada mintaqasida harakatimizning snayperchilari 20 ga yaqin to'planib turgan murtatlarni birini uzoq masofadan otib o'ldirishdi. Pokistonning Peshawar shahridagi Shiyalar masjidiga fidoilik hujumi uyushtirildi. Ushbu hujumda 10 atrofida shiya o'lgan, 50 ga yaqin yarador bo'lgan. Pokistonning Peshawar shahridagi kinoteatrga noma'lum kishilar kelib ikkita granata uloqtirdi. Natijada 5 kishi o'lib, 31 tasi yarador bo'ldi. Yamanning Sana shahridagi Fransiya elchixonasi yonida minalashtirilgan mashina portladi. Portlashdan so'ng qurolli to'qnashuv bo'lib o'tdi. Kufr xabariga ko'ra, portlash va otishmadan so'ng atiga 5 kishi o'lgan emish. Pokistonning Karachi shahrida ikkita mototsiklda qurollangan noma'lum kishilar kelib, politsiyachilarni o'qqa tuta ketdi. Mazkur otishmada 5 ta politsiyachi o'ldirildi. Afg'onistonning Javzjon viloyatida qalin qor yog'ishi natijasida aholidan ba'zi uylar qor tagida qolgan. Natijada 10 dan ortiq inson hayotdan ko'z yumgan. Amerika Qo'shma Shtatining qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi tomonidan Afg'oniston rivoji uchun 100 million dollarlik yordam puli ajratilishi ma'lum qilindi. Fransiya hukumatı fransiyalik yosh musulmonlarni Suriyaga jihodga ketayotgan deb hibsga olmoqda. Hozirda 100 ga yaqin musulmon qo'lga olingan. Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Ko'mish qishlog'ida Imom Azim madrasasida hayotdan ko'z yumgan imomning janozasi paytida madrasaning usti qismi bosib qoldi. O'sha yerlik musulmonlarning aytishlaricha, o'lganlar yo'q, ammo jarohatlanganlar soni 50 atrofida ekan. Hozirda internet tarmoqlarida yashin tezligida tarqalgan Afg'onistondagi toliblar Afg'on hukumatı bilan, Pokistondagi toliblar Pokiston hukumatı bilan kelishuv amalga oshirayotgani haqidagi yolg'on xabarlarni Afg'on toliblari ham, Pokiston toliblari ham rad etdilar. Iroq Bag'dodning Mahmudiya va Hurriya tumanlarida minalashtirilgan mashinalar portlashi natijasida Iroq Shiya qo'shinidan 20 ga yaqini yo'q qilindi. Rossiya poytaxtidagi maktablarning biriga quroli bilan o'spirin kirib, avvaliga maktab qorovulini, keyin bir o'qituvchini otib o'ldirdi. Shundan so'ng politsiyachilar ham maktabga yetib kelib sinfga kirganlarida ulardan ham birini otib o'ldirdi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay qotil qo'lga olindi. Suriyada mal'un alaviylar Halab shahridagi aholi yashaydigan yerlarni vertolyot yordamida bomba bo'ron qilib tashladi. Natijada 100 ga yaqin kishilar hayotdan ko'z yumdi. Bular orasida mujohidlardan tashqari yosh bolalar ham bor edi. Bugungi dasturimiz mana shulardan iborat edi. Sizlar bilan keyingi dasturimizda yana iymonlashguncha xayrlashib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. حجارة يقذفها كبابيل تخرج بالرعب جدارا ورأس الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستجل نهارا كالنجم الهائم يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبهو جباره ضامن في السير كالريح الموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب زارة ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يملكها كبابيل تخرق بالرعب جدارة